Magandang araw po Sir Van. Ako po si Daisy at may ibabahagi po akong nakakatakot na karanasan noong bata pa ako. Mag-uundas po noon at nasa bakasyon kami ng kapatid ko at magulang. Umuwi po kami sa probinsya ng lola ko na nanay ni Papa. Doon kasi nakalibing ang lolo ko at ibang kapatid ni Papa. Doon din inilibing ang kuya ko na Namatay noong nagbakasyon din kami siyam na taon nang nakakalipas. Nadisgrasya siya noong papalabas na kami galing sementeryo. Bigla kasi siyang tumakbo noon sa gitna ng daan nang gumulong ang barya niya. Di po sinasadyang nabangga siya ng tricycle. Sobrang lungkot ko po noon at sa tuwing magbabakasyon kami ay hinihiling ko na sana makita ko siya. Ilang beses po ako nung pinagbawalan magsindi ng kandila nila mama Napapansin daw nilang ginagawa kong wishing candle yung kandila na parang birthday wish ko. Totoo po na kapag nagsisindi ako ng kandila para kay kuya, ay hinihiling ko na sana makita ko siya. Miss na miss ko na siya. Nang makadaan kami noon sa sementeryo, ay napasunod ang tingin ko sa isang puntod. Medyo papadilim na po noon. May nakita po kasi akong nakasinding kandila at may isang babaeng nakatingin sa akin habang papadaan kami. Titig na titig po ito sa akin kaya sinundan ko rin siya ng tingin. Napalingon pa ako nang makalagpas na kami dito. Tinanong ko si na mama kung nakita nila yung babae pero hindi daw. Hindi na lang ako muling nagtanong. Baka hindi nila napansin dahil nakatutok lang sila sa daan. Pagdating namin sa bahay ni na Lola, ay agad kaming sinalubong nito. Hindi ko po alam pero bigla po nung sumama ang pakiramdam ko. Humilab yung tiyan ko at suka ko ng suka. Sabi ni mama ay baka nalamigan lang ang tiyan ko. Pero nang hipuin ni Lola ang tenga ko, ay saglit itong nataranta. Nabati daw ako. Tinanong ni Lola kung may dinaanan ba kami o may nakahalubilo kaming ibang tao. Pero nasa sasakyan lang kami buong biyahe at wala din kami noong dinaanan. Hinaplasan ni Lola ng langis ang tiyan ko pero hindi pa rin nawawala ang pagkahilab at medyo sumasakit na rin yon. Akala ko ngayon nadjejebs lang ako pero hindi. Para sigurado daw ay ilalagay na lang nito ang suot kong damit at iinumin ko. Nandiri pa ako noon sa pinapagawa ni Lola pero wala din akong nagawa Pagkatapos kong mainom, ay umayos na ang pakiramdam ko. Sinabi ni Lola na huwag daw akong maggagagala dahil batiin daw ako. Kaya palaging yung bunso na lang namin na si Remy ang isinasama ni na mama. Nakaramdam ako ng pagkabagot nun nang kami lang ni Lola ang naiwan sa bahay. Lahat sila ay pumuntang bayan para mamili. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko nang makita ko ang kandila. 12 anyos na po ako noon at alam kong pinagbabawalan nila sa akin ng maglaro ng kandila. Pero parang may naguutos talaga sa aking sindihan yon at kausapin si kuya. Hindi ko po napigilan ang sarili ko. Dala na rin ng pagkabagot. Natutulog nun si Lola dahil tanghali at nasa silid lang ito. Pumasok din ako ng silid. Dala-dala ang kandilang nakita ko sa altar ni Lola Nilako ang pinto para pag may dumating, may tatago ko ito. Kaba at pagkasabik ang nararamdaman ko nang titigan ng kandilang nakatayo sa harapan ko. Sana nga ay magparamdam sa akin si kuya. Iyan ang paulit-ulit kong inuusal nun. Nang sindihan ko na ang kandila, ay naghintay ako ng ilang sandali. Pero walang nangyayari. Inis na napakamot ako nun sa ulo. At anyong hihipan ko na ito nang biglang humangin ng malakas sa bintana namin. Namatay po ang apoy ng kandila pero hindi ko na po yun pinansin dahil natutok na ang mga mata ko sa labas ng bintana. May imahe po kasi akong nakikita doon. Isang babaeng nakatitig sa akin. Hindi po ako makakilos ng mga oras na yon. Hindi din ako makapagsalita. Basta wala akong nagawa nun, kundi titigan din pabalik ang babae. Para akong hinihigop nito. Pakiramdam ko nun ay biglang umikot ang buong silid at hilong-hilo ako. Nawalan po ako nun ng malay at gabi na ako nagising. Walang tao nun sa silid at nakasarado naman lahat ng bintana at pinto. Pero nakaramdam pa rin ako ng panlalamig. Nang bigla pagtingin ko sa may paanan ko ay nakatayo na doon ang babae na nakita ko sa sementeryo at sa may bintana. Nakangisi na po itong nakatingin sa akin. Maya-maya po noon ay bigla pong nagbago ang anyo niya at naging si kuya. Kaya biglang nawala ang takot ko. Umiiyak ako noon na tinatawag ang pangalan ni kuya. Paulit-ulit. Pero nang lalapitan ko na siya, ay biglang tumawa ang babae. Nawala bigla si kuya at ito na naman ang nakikita ko. Nakakatakot ang itsura nito. Nanlilisik po ang mga mata at bigla na yung naging itim ang kulay nito. Kumulubot din ang balat nito at nagsasalita ito ng hindi ko maintindihan. Nakaramdam ako noon ng sobrang panlalamig at parang may yumayakap sa akin ng mahigpit. Hindi ko na makontrol noon ang sarili ko at kusa lang akong gumagalaw. Pakiramdam ko noon ay para akong itinapon sa kama. Napahugot ako ng malalim na hininga at paiyak na sumigaw ako ng mama. Hindi ako noon makakilos sa higaan ko. Nakatitig lang ako sa kisame. Panay tawag ko noon kay mama. Nakatunghay sa akin ang matanda at parang sasakalin na ako nito. Nang maramdaman kong may yumuyugyug sa balikat ko, hingal akong napabangon at agad napayakap kay mama. Nabanggit ko sa kanya ang matandang babae na nagpakita sa akin. Napailing-iling nun si Lola Baka daw yun ang bumati sa akin at ayaw akong patahimikin. Kinabukasan po nun ay agad nagpatawag ng manggagamot si Lola. Ang sabi nito ay may nagawa daw akong isang bagay na pumukaw sa matandang yon. Nung nakaraang taon daw ay nagsindi ako ng kandila at nagtawag ng kaluluwa. At maaaring yung matandang yun na isa palang masamang espiritu ang natawag ko. Balak daw ako nitong kunin Buti na lang at naipagamot daw agad ako. Nang mabisita namin si Nakuya sa sementeryo, ay agad kaming bumalik noon ng syudad. Simula po noon ay hinding-hindi na ako muling nagsisindi ng kandila at humihiling na makita ulit si Kuya. Marami kasing mga ligaw na kaluluwa na naghihintay lang tawagin, lalo na pagpaparating na ang undas. Magandang hapon po sa inyo, Sir Malikmata. Napakinggan ko po ang ilang kwento nyo at naisipan ko pong ibahagi sana sa inyo ang karanasan ko. Medyo masakit pa rin po para sa akin sa tuwing naaalala ko ang pagkawala ng aking nobyo. Tawagin nyo na lang po akong Faith at Ryan naman po ang pangalan ng nobyo ko. Namatay na po si Ryan, walong taon na ang nakakalipas. Pero Hanggang ngayon nandito pa rin ang sakit. Madalas po noon kapag nag-aaway kami, ay dinadalhan niya ako ng puting rosas. Alam niya kasing yun ang paborito ko. At makita ko pa lang yun ay nawawala agad ang galit ko. Parehas po kami nagtatrabaho sa call center. Pero bihira lang po kaming magkita dahil hindi magkatugma ang schedule namin. Magkaganon pa man, ay di namin nakakaligtaang tawagan ng isa't isa at nagkikita kami kapag nagkasabay ang mga day off namin. Masasabi kong hindi man perpekto ang relasyon namin pero alam ko at sigurado akong mahal na mahal namin ang isa't isa. Hindi nakakaligtaan ni Ryan ang bawat mansari namin. Ganon din ang anniversary at importanteng okasyon sa buhay ko. Hindi nawawala ang puting rosas na paborito ko. Isang palatandaan kung paano niyang pinapahalaga ng mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa akin. Pero may isang pangyayaring sobrang nainis ako sa kanya. Anniversary namin, pero hindi siya nagparamdam sa akin ng buong araw. Pareho pa naman kami nag-request ng day off ng araw na yon. Pero ni Anino niya ay di ko nakita. Imbis na mag-alala ko noon, ay kung ano-anong bagay ang naiisip ko na baka hindi na niya ako mahal. Baka may iba siyang kadate. Baka makikipag-break na siya sa akin. Ilang beses ko din kasi siyang tinawagan. Pero naka-off ang cellphone niya. Kaya sobrang nainis ako noon. Hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Hanggang sa makatulog po ako noon at nagising sa mabangong amoy. May puting bulaklak nang nakalagay sa may paanan ko. Yun ang naamoy ko pero hindi ko nakita si Ryan. Inisip kong baka hinatid lang nito ang bulaklak. Pero nang magising ako kinabukasan, ay sumalubong sa akin ng masamang balita. Patay na daw si Ryan. Heart attack. Hindi ako makapaniwalang may ganon siyang sakit. Wala siyang nabanggit sa akin at hindi ko din napansin na may karamdaman siya sa puso. Sobrang pagdadalamhati po ang nararamdaman ko noon. Sinabi ko pang nagdala ito ng puting rosas sa akin. Pero imposible daw. Dahil patay na daw siya ng mga oras na yon. Yung mga tawag daw sa akin na hindi ko sinasagot, wala na daw siya noon. Grabing pagsisisi at konsensya ang nararamdaman ko noon. Gusto ko na rin sumama sa kanya. Para akong buhay na bangkay noon dahil naging manhid ako sa lahat. Ayoko nang mabuhay. Sobrang depresyon ang naramdaman ko na umabot na sa pagpapatiwakal. Gabi-gabi ay hinihiling ko noon Naisama na niya ako. Kunin na din ako dahil hindi ko nakaya pa ang sobrang sakit at kalungkutan ng pagkawala niya. Halos isang taon din akong nagluluksa at lugmok. Nang mag-uundas na, ay hindi ko nadalaw si Ryan dahil trinangkaso ako noon at nanatili ako sa ospital dahil na rin sa dehydration. Hindi ko po alam kung hallucination lang o totoong nakita ko si Ryan na nakatingin sa akin. Sobrang lungkot ng mukha nito. Nang mga panahong pong yun, ay medyo nakamove na ako. Sa tulong na rin ng mga magulang at kaibigan ko. Todo suporta din sa akin doon ang best friend ni Ryan na si Jet. Yung lungkot na nakikita ko nun sa mukha ni Ryan ay napalitan ng sakit. Nasasaktan siguro ito dahil hindi ko man lang siya napagsindi ng kandila. Nang ipikit ko ang mga mata ko at muling dumilat, ay wala na siya. Nakaramdam ako ng sobrang konsensya at kalungkutan noon. Hiniling kong magpakita ulit siya. Halos gabi-gabi sa tuwing matutulog ako ay hinihintay ko ang presensya niya. At isang gabi nga ay hindi ako nabigo. Dumating siya. Nakangiti at sabik ako nitong niyakap. Ganoon lang palagi. Yayakapin niya ako at bigla na lang siyang mawawala. Pero habang tumatagal ang yakap, ay nauuwi na minsan sa halikan. Hanggang sa isang gabi ay tuluyan nang may nangyari sa amin. Isa sa pinakamagandang naranasan ko sa piling ni Ryan. Nagising ako nung nakangiti at masigla na ipinagtaka ng mga kasama ko sa bahay. Bigla na lang daw nagbago ang mood ko at palagi na daw akong nakangiti. Pero panandalian lang yon dahil biglang nagbago si Ryan. Lalo na nang dinalaw ako noon ni Jet sa bahay. Napansin ko ang kakaibang galit sa mga mata niya at palagi na ako nitong binubulungan na sumama na sa kanya. At kapag tumatanggi ako, ay nagwawala siya. Nagbabasag na ito ng mga gamit ko at ang pinakamalala niyang nagawa ay ang sakalin ako. Doon na po ako parang natauhan na hindi na si Ryan ang nakakasama ko. Nawalan na po ako noon ng gana sa kanya at nahuhulog na rin ang loob ko kay Jet. At nang maging kami na ni Jet, ay nagkasakit pa ako noon ng malala at palagi ko nang napapanaginipan si Ryan. Isasama na daw niya ako. Hindi daw siya papayag na may iba akong mamahalin. Nabahala na puno ng mga magulang ko dahil sobrang lubog na ang mga mata ko at pumayat talaga ako ng sobra. Pinatawas po nila ako at nalaman nilang isang masamang elemento ang gumagambala sa akin. Hindi daw si Ryan ang nakikita ko sa panaginip kundi isang masamang espiritu na gusto akong linlangin. Binisita ko po ang puntod nun ni Ryan at pinagdasal siya. Hindi na muling nagpakita pa sa panaginip ko si Ryan. At nang dumating ang undas, at bigla na lang akong nakaamoy ng mabangong amoy sa silid ko. Yun ang amoy ng puting rosas na madalas ibigay sa akin ni Ryan. Alam kong payapa na siya. Sa ngayon ay asawa ko na po si Jet at ipinangalan ko kay Ryan ang anak naming lalaki. Alam kong hindi naman gaanong nakakatakot ang kwento ko. Pero sa tuwing undas po, ay palagi na lang akong nakakaamoy ng puting rosas. Hello po Sir Van. Ako po si Nino at nakaugalian ko na po sa kalye namin na tuwing undas ay nagsisindi kami ng kandila sa daan. Bale, nakahugis cross po sa kalsada ang mga kandila. Lahat po yun ay sinisindihan namin. Pag sumasapit na ang alas 6 ng gabi, sabay nagiinuman na kami ng mga kaibigan ko sa gitna ng kalsada. Wala na pong dumadaang sasakyan doon dahil nakaharang na ang mga kandila. Ang ingay na namin noon at nagkakasiyahan na nang biglang umalulong yung aso ng kapitbahay namin. Siguro po nasa bandang alas 9 na yon at nakatatlong palit na kami ng kandila. Hanggat andon kasi kami ay pinapalitan namin ng mga tunaw na. Ganun na lang po ang kilabot na naramdaman namin noon nang makitang isa-isang namatay ang mga kandila sa gitna ng daan. Sunod-sunod po yung namatay na parang hinihipan isa-isa. Panay mura na naming magkakaibigan noon dahil sa takot. Pero nang maubos na pong mamatay ang sindi, ay muli uling nag-apoy ang kandila. Nagtakbuhan na kami noon at kanya-kanyang pasok sa loob ng bahay. Huminto din ang alulong nang nasa loob na kami ng bahay. Maya-maya ay naglabasan din kami para sumilip. Maayos na ulit ang mga kandila kaya nagbalikan kami sa inuupuan namin at ipinagpatuloy ang pagiinom. Magmamadaling araw na nang matapos kami noon Tiningnan ko muna isa-isa ang mga kandila kung lahat ay natunaw na. Pero nakakapagtaka dahil hindi na namin yun pinalitan. Pero hindi pa nangangalahati ang tunaw nito. Mag-uumaga na, kaya hinayaan ko na lang at natulog na ako. Kinabukasan ay agad akong lumabas para tingnan kung anong nangyari sa mga kandila. Ganoon na lang ang gulat ko nang sabihin ni nanay na halos buo pa daw ang mga kandila ng kunin niya. Lumabas daw siya nang pumasok ako ng silid ko para iligpit yung pinag-inuman namin. Patay daw lahat ng kandila. Hindi na daw siya nag-abalang sindihan nito dahil sa antok. Hinabukasan ay hindi pa rin nawawala sa isip ko ang nangyari sa mga kandila. Nagkaroon tuloy ako noon ng trauma na makakita ng kandila. Hindi na ako noon nakasama sa sementeryo dahil na rin sa latang-lata ko kinabukasan. Hindi talaga kasi ako ganong nakatulog pero kung saang mag-uumaga na, ay doon ko palang naramdaman ng matinding antok. Nakatulog po ako noon nang umalis na si nanay. Mag-isa lang ako noon sa bahay. Nang magising ako dahil nakaramdam ako ng alinsangan. Ganun na lang po ang hilakbot ko noon. Nang makita ang altar ni nanay. Lahat ng kandila doon ay nakasindi. Imposible kasing iwan nila ng nakasindi yon. Gayong alam nilang natutulog ako. Delikado. Sa tanang buhay ko po, Sir Bana, ay unang beses ko sigurong matakot ng sobra. Paano ba naman? Yung mga kandila, patay sindi na naman ang mga ito na para bang pinaglalaroan ng kung sino. Hindi ko po nakikita pero ramdam ko pong hindi ako nag-iisa sa bahay namin ng mga oras na yon. Hindi ako makalapit sa altar sa takot kaya tinawagan ko ang isang kaibigan ko at pinapunta sa amin. Pagdating niya doon, ay nadaanan niya daw ang altar at wala namang nakasinding kandila. Hindi ko tuloy malaman kung nananaginip ba ako ng mga oras na yon o totoo ang nakita ko. Basta simula po noon, hindi na ako muling nakisali sa pagsisindi ng mga kandila, lalo na tuwing undas. Hello po Sir Van. Magandang gabi po sa inyo. Sana po ay mabasa nyo itong kwento ko para sa channel nyo. Ako po pala si Dalia, taga Bataan. Pero andito po ako ngayon sa Manila nagtatrabaho. Madalas po akong nakikinig ng mga horror channel. Pagdating ko po sa boarding house, naging libangan ko na po ang makinig. Pero napansin ko po na tumatanggap po kayo ng mga true stories. Meron po kasi akong ibabahaging kwento sa inyo na nangyari po nung bata pa ako. Undas po yon at madalas po nung bata pa kami ng mga kaibigan ko ay naglalaro kami sa sementeryo. Alam niyo po yung baboy-baboy? Maliit na insekto na nakatira malapit sa mga puntod. Tapos kumukutkot ng lupa. Yun po, pinaglalaroan namin nun. Minsan ay nangunguha din kami ng mga tunaw na kandila at pinagsasama-sama namin yon para tunawin ulit at gawing isang malaking kandila. Habang naglalaro po kami noon, ay patawid-tawid kami sa mga puntod. Nagtatawanan pa kami kasi minsan hindi kami makakyat dahil sa taas ng puntod. Hinahayaan lang din kami ng mga magulang namin dahil natatanaw naman nila kami. Nang pabalik na kami sa kanya-kanya naming patay, ay nahuhuli ako sa kanila Siguro nasa grade 6 pa lang ako noon at halos magkakalapit lang ang mga edad namin. Hindi naman po ako matatakotin pero dahil nahuli ako at madadaanan namin pababa ang may butas na puntod, medyo natakot po ako lalo na nang magtakbuhan na sila at ako na lang ang naiwan. Nagmamadali na rin ako nung bumaba nang bigla akong madulas sa basang damo. Sumakto po talaga na doon ako bumagsak sa butas na puntod. Umiyak po ako noon, lalo na nang masilip ko sa loob ang kalansay. O bungo yata yon. Hindi na ako nakatayo nun sa takot at nagkanda iyak na lang ako. Sinundo tuloy ako noon ni Papa at binuhat. Naputikan pa ang short ko noon. Kinagabihan po noon ay dinapuan ako ng mataas na lagnat. Hindi mawala sa isip ko ang puntod na butas. Sa tuwing ipipikit ko po ang mga mata ko, Pakiramdam ko ay hinihigop ako papasok doon sa puntod. Sabi ni mama ay imahinasyon ko lang daw na nasa loob ako ng puntod. Huwag ko na daw isipin. Pero hanggang sa pagtulog ko po, ay nasa isip ko pa rin ang nakita ko. Nagising po ako ng bigla na parang may umihila po sa paa ko. Sobrang sakit pa po ng ulo ko noon at medyo nahihilo ako. Nakita ko ang dalawang kamay na may hawak sa paa ko. Kaya napapadyak-padyak po ako noon. Nagganday ako ulit ako sa takot nang makita akong isang lalaking masamang nakatingin sa akin. Pero hindi ko na maikilos ang katawan ko. Gusto kong igalaw ang kamay ko. Pero parang napako po ito sa kama. Ganon din ang mga pa ako. Nakita ko nang sumilip nun sa silid ko si mama. Siguro ay nakita din niya ang nangyayari sa akin. Kaya nagmamadali siyang pumasok ng kwarto ko. Kita daw niyang hirap akong ikilos ang katawan ko. Nakadilat ako pero tagus-tagusan ang tingin ko. Wala din daw boses na namumutawi mula sa lalamunan ko. Hindi na daw nila nun alam ang gagawin para mapakilos o magising ako sa kung anumang bangungot na yon. Sobrang taas na din daw ng lagnat ko. Pinabuhat daw nila ako kay Papa. Pero sobrang bigat ko daw. Parang may pumipigil daw sa katawan ko na wag mabuhat. Doon na daw sila nataranta. Kinuha daw ni mama ang rosaryo niya at Bible. Si papa naman ay nagpatulong na sa mga tiyuhin ko para mabuhat lang ako. Pero kahit tatlo na daw silang lalaki na bubuhat sa akin, ay di daw nila ako magawang maiangat sa higaan ko. Hindi ko po alam ang nangyayaring yon at ikinuwento lang sa akin ni mama. Ang natatandaan ko po ay may nakikita ako ng isang lalaki na nasa paanan ko. Pilit hinihila ang mga paa ko. Galit ang mga mata nitong nakatitig sa akin Takot na takot ako noon pero hindi talaga ako makakilos. Saka ko lang nagawang pumikit at inisip na nananaginip lang ako. Doon narinig ko na ang mga boses nila na natataranta. Sinasabi ni mama na kumalma daw ako at huminga ng malalim bago magmulat. Ginawa ko po yon kahit halos ayoko nang huminga at dumilat dahil sa takot. Nang magmulat po ako, ay mukha na ni Papa ang bumungad sa akin Agad ako nung napabangon at tumingin sa paligid. Pero wala na yung lalaking nakita ko. Patuloy pa rin po nun sa pagdarasal at pagpapakalma sa akin si mama. Nakatali na rin sa kamay ko ang rosaryo at nakapatong na sa dibdib ko yung Bible. Naikwento ko sa kanila ang nakita kong lalaki. Ang sabi ng kapitbahay namin ay baka nagalit daw sa akin ang may-ari ng puntod na kinabagsakan ko. Medyo nagcrack din kasi lalo ang butas nito. Hindi man noon naniniwala sina mama sa mga multo-multo na yan, ay binalikan nila ang puntod na yon at pinaayos. Mukhang wala na daw kasing dumadalo doon kasi napabayaan na lang na may butas. Inalayan na rin nila ng dasal at hiningi ng tawad ang pagkabagsak ko doon. Pagbigyan na daw ako kasi bata at naglalaro lang. Pero simula po noon ay iniwasan ko ng maglaro sa sementeryo lalo na sa mga puntod na napapabayaan na tuwing undas. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Van. Sana po ay mailahad nyo. Maraming salamat. Good day po, Sir Van. Gusto ko lang po sana i-share ang karanasan ko at ng iba ko pang office mate sa aming opisina. Marami na akong naririnig na nakakatakot na karanasan ng ibang tao. Actually, hindi naman sa hindi ako naniniwala. Kaya lang hindi ko kasi first hand nararanasan ang kababalaghan o katatakutan. Sa totoo lang, matatakotin ako. Kaya ayoko rin talaga makaranas ng kababalaghan o katatakutan. Sa katunayan, hindi nga ako nanonood ng horror movies eh. Kasi hindi naaalis sa isip ko yon. Madalas nareretain siya sa isipan ko ng mga isang linggo at nahihirapan akong makatulog. Isa po akong government employee hindi ko na po i-disclose kung saan po ako nagtatrabaho. Malapit lang po ang opisina namin sa bahay namin. Just an overview lang po sa opisina namin, Sir Van. Narentahan po ng national government ang isang luma at dating school para maging opisina namin. Dalawang palapag lang yon. Ang office namin ay nasa second floor. Ang sahig nun ay puro kahoy dahil luma na nga. Lumalangit-ngit na ang ibang parte nun sa tuwing inaapakan. Di naman kalakihan or kaliitan ng opisina namin. Sapat lang para sa 15 employees. Ang marami sa amin ay folders o records kung tawagin namin. Kaya meron kaming storage room. May mga kwento ng office mates ko tungkol sa opisina namin. Pero binabaliwala ko kasi nga hindi ko naman nararamdaman o nararanasan. Isa sa mga kwentong katatakutan sa office namin ay ito. Bagong lipat pa lang kami nun sa aming opisina. At sakto naman na may Saturday duty kami. Dahil Sabado, tatlong staff lang ang dumuduty. Nasa ground floor na ang isa kong office mate na naka-duty that day at pakyat pa lang. Habang naglalakad papunta sa hagdanan, ay may narinig siyang mga nagtatakbuhan. Kaya akala niya ay nagsama ng anak ang dalawa ko pang office mate na naka-duty that day. Pagakit niya sa opisina namin, ay isa pa lang ang tao. Isa pa lang ang office mate ko na nasa office. Kaya kinilabutan daw siya doon sa narinig niya. Hindi raw siya nagkakamali sa rinig niya dahil parang marami raw ang nagtatakbuhan nun sa taas. Parang mga bata raw na nagtatakbuhan. Ilan din sa mga katrabaho ko ang may nakakakilabot na karanasan na nakakarinig sila ng langit-ngit ng sahig na para bang may naglalakad. Pero tuwing lilingon sila, ay wala namang tao. Actually, sa storage room namin sila madalas nakakaranas ng ganon. Yung isa nga naming Jeyo eh, nasanay na lang sa ganon na parang may naglalakad sa loob ng storage room kahit wala namang tao. Hanggang dumating ang pandemic. Tandang-tanda ko yun, Sir Van. March 23, 2020. Lunes yun at lockdown na. Halos walang tao sa labas, walang masakyan, Masasabi mo rin na essential workers kami that time dahil pag may urgent matters ay kailangan namin maksyonan agad. Dahil malapit nga lang ako sa opisina ay kailangan namin ng record. Kailangan may pumunta sa office namin para matugunan ng urgent matter. Ako at ang isa ko pang office mate na malapit lang din nakatira sa office namin ang laging pumupunta nun sa office. So, nung March 23, 2020, Bukod sa dalawang guard sa baba, eh dalawa lang kami ng office mate ko ang nandun sa opisina. Dahil nga may kailangan kaming record, kailangan kong pumunta sa storage room. Hindi ko inaasahan na mangyayari din sa akin ang mga kwento ng office mates ko. Pumasok ako sa storage room at hinayaan lang na bukas ang pintuan. Habang naghahanap ako ng folder sa drawer, may narinig ako na naglalakad na para bang papunta sa storage room. Lumalangit-ngit ang sahig. Tumingin ako sa may pintuan. Wala namang tao. Sa isip ko, baka ka ako papalapit pa lang ang kasama ko sa storage room. E di, tinuloy ko ulit ang paghahanap ko. Maya-maya, narinig ko na naman na lumalangit-ngit ang sahig. So, bigla akong lumingon sa pintuan. Pero wala pa ring tao. Tinuloy ko ulit ang paghahanap ko ng folder. Maya-maya, narinig ko na naman na may naglalakad. Lumangit-ngit uli ang sahig. Lumingon ulit ako sa pintuan. Pero wala pa ring tao. Doon na talaga ako natakot, Sir Van. Kinilabutan ako. Mabuti na lang nahanap ko na yung folder na kailangan ko. Kaya lumabas agad ako ng storage room at pumasok na sa staff room. Hindi ko na nga nasara ang pintuan ng storage room sa kamamadali na makalis doon. Tinanong ko kaagad ang kasama ko kung lumabas ba siya at pumunta sa storage room. Ang sagot niya sa akin ay hindi raw. Hindi raw siya lumabas ng staff room. Lalo akong kinilabutan. E di kinuwento ko sa kanya yung nangyari sa akin. Pati siya ay natakot rin. Kaya tinapos agad namin ang kailangan namin gawin para makauwi na. Simula nun boss ban, hindi na ako pumapasok ng storage room na mag-isa lang. Ayoko na maranasan ulit yon. Hanggang ngayon ay dito pa rin ako nagwo-work at salamat naman ay hindi ko na ulit yun naranasan pa. Pero sabi ng J.O. namin, paminsan-minsan daw ay nakakarinig pa rin siya ng langit-ngit ng sahig. Lalo na pag mag-isa lang siya sa storage room namin. Magandang araw, Boss Van. Ako po pala si Eric. Nagtatrabaho sa isang private company. I-share ko lang po sana ang kwento ko. Pero hindi ko alam kung nakakatakot ba to para sa inyo at sa listeners ng channel mo. Pero share ko pa rin po. Ang office namin ay may sleeping quarter. Pwedeng mag-stay ng empleyadong malayo ang bahay sa opisina namin. Isa sa nag-stay in sa office namin ay si Sir Jonathan o kung tawagin namin ay Sir John. Matagal na siya sa office namin at halos doon na rin nagkaedad. Pinili ni Sir John mag-stay in sa office dahil simula magka-pandemic, umuwi na sa probinsya ang buong pamilya niya. Isang beses sa isang buwan siya kung umuwi sa Batangas. Ako rin po pala ay nag-stay in sa office namin simula nagka-pandemic. Bukod sa hirap sumakay dati, eh para makatipid na rin sa pamasahe. Halos sabay kami nag-stay in ni Sir John sa office namin Binata naman kasi ako at wala pang pamilya. Kaya okay lang sa akin kahit hindi umuwi sa bahay at magstay na lang sa office. Actually, kahit lumuwag na ang restriction ng gobyerno at naging alert level 1 na ang NCR, ay hindi na ako nag-uwian at mas pinili kong magstay in sa trabaho at every 2 weeks kong umuwi ako sa amin. May lutuan din sa opisina namin, kaya naman nagluluto lang kami ni Sir John ng pagkain namin. Actually, si Sir John lang ang nagluluto. Hehe. Magaling siya magluto, Sir Van. Ang specialty niya ay adobo. Masarap siya mag-adobo kaya madalas na ulam namin ay adobo. Bukod sa murang putahe, eh matagal pa bago masira. Kung gaano nakatagal ang pandemic, ganun katagal na rin kami magkasama ni Sir John bilang stay-in employee. Kaya naging close din kami sa isa't isa. Parang tatay ko na nga si Sir John eh kakwentuhan, nahihinga ng advice tungkol sa buhay, kainuman, kaopisina, kaibigan. Tatlo o apat na beses ko mag-jogging si Sir John. Malakas pa siya kahit sa edad na 52. Wala ring bisyo si Sir John. Hindi naninigarilyo. At kung iinom man ay minsan lang. Dumating ang weekend at umuwi ako sa bahay namin. Iniwan ko si Sir John na masaya dahil sabi niya sa akin, ay siya naman daw ang uuwi sa katapusan. Dahil magbe-birthday ang panganay niyang anak at saktong long weekend. Kaya mahaba ang araw na mag-stay siya sa Batangas. Biyernes ng gabi ako umuwi nun sa aming bahay. At linggo ng gabi ako bumalik sa opisina. Nakarating ako sa office around 9pm at may dala akong tapsilog. Paborito din kasi namin ni Sergio na kainin yon pag hindi siya nakaluto ng pagkain namin. Pagpasok ko ng sleeping quarter, eh nadatnan kong nakahiga si Sir John, natutulog. Pero akala ko lang pala. Nang subukan ko siyang gisingin para sana ayain kumain, hindi siya magising. Paulit-ulit ko siyang sinusubukang gisingin. Hindi talaga siya magising. Pinulsohan ko na rin siya. Parang wala ng pintig. Tinawag ko ang guard namin sa labas at sinubukan ulit namin siyang gisingin. Pero wala talagang nangyayari. Kaya nag-decide na kaming itakbo sa ospital. Pagdating sa ospital, declared na siyang dead on arrival. Nagulat talaga ako sa nangyari. Nung Friday lang magkasama pa kami at nag-uusap. Masaya pa siya noon boss ban. Pero nung bumalik ako ng opisina, ay wala na siyang buhay. Ang sabi ng doktor ay cardiac arrest daw Nakakabigla ang nangyari kay Sir John Bosban. Totoo pala talaga na maikli ang buhay. Hindi mo masasabi kung anong mangyayari bukas. Kahit wala na si Sir John, doon pa rin ako nag-stay. kahit mag-isa na lang ako. Pero weekly na akong umuwi ako sa bahay namin. Isang gabi, nakatulog na ako. Pero nagising ako dahil may naaamoy ako. Amoy adobo. Naalimpungatan ako at napatayo. Sumilip ako sa kusina namin. Baka ako yung guard namin ay nagluluto o nagiinit ng ulam. Pero wala namang tao sa kusina. Pero naaamoy ko talaga ang amoy ng adobo. Isang beses naman, nagbibihis na ako at naghahanda na para magtrabaho. May naamoy naman ako at naalala ko na ang amoy na yun ay pabango ni Sir John. Minsan din naman ay may naririnig akong parang may nagluluto sa kusina namin. Tuwing titignan ko naman ay wala namang tao. Minsan din ay naririnig ko na may tubig na lumalagaslas sa banyo namin na para bang may naliligo. Pero wala din namang tao. Kung minsan din nagigising ako dahil parang may tumatapik sa akin. Minsan pa nga bigla na lang mahuhulog ang isang unan sa kama kung saan natutulog dati si Sir John. Pero binabaliwala ko lang dahil sa puso't isipan ko, alam ko si Sir John yon. Kaya kung may nararamdaman man ako sa office namin, ay alam kong si Sir John lang yon. Hindi ko alam boss ban pero hindi ako nakakaramdam ng takot dahil alam kong mabuting tao si Sir John. Baka binibisita niya lang ako. Ako po pala si Kate Serban. Share ko lang po sana ang mga kwento sa warehouse kung saan dating nagtatrabaho ang papa ko. Sa isang malaking bodega sa South Caloocan nagtatrabaho ang papa ko at doon na rin ang opisina niya. Hari na ang nakaimbak sa bodega na yon. Siya ang katiwala doon at doon rin siya nakatira. Sa ibaba ang opisina at kusina ni Papa at sa taas naman ang sala, CR at kwarto ni Papa. Una pa lang daw ay iba na ang pakiramdam ni Papa sa bodega na yon. Madalas nga raw eh pakiramdam niya ay malamig sa taas kung saan siya nakatira at natutulog. Sa tuwing papasok siya sa loob ng bodega ay binubuksan niya ang ilaw. Sa tuwing bubuksan niya ang ilaw ay para daw may taong biglang tatakbo at magtatago. Lagi daw ganun ang nangyayari sa tuwing papasok siya sa bodega. Dahil nga bodega yon ay may truck din doon at pag-uwian na ng mga tao ay naiiwan na lang mag-isa si Papa sa bodega. Minsan nga raw na mag-isa lang siya sa baba ay may nalaglag siya at napunta sa ilalim ng truck. Di ko na po maalala kung ano ang bagay na yon. Di raw siya namamalik mata. Nang pulutin niya ang nahulog ay may nakita siyang mga paa sa kabilang side ng truck. Nagtaka raw siya dahil naguwian ang mga tauhan sa bodega at sigurado siyang wala nang naiwan doon maliban sa kanya. Kaya agad daw siyang napatayo at pumunta sa kabilang side ng truck. Pero wala naman daw tao. Kahit daw doon na siya nakatira, ay kung minsan ay nakakaramdam pa rin siya ng kilabot sa tuwing may nangyayari o nakakaramdam o nakakakita siya ng ganong bagay. Dati, Sir Van, ay malapit lang ang bahay namin sa warehouse. Pero simula nang na-demolish kami, ay napalayo ang bahay namin at nalipat kami sa North Caloocan. Kaya naman nung mag-college kami ni Kuya ay doon na rin kami tumira sa warehouse kasama ni Papa dahil mas malapit yung sa school kung saan kami nag-aaral. Kakaiba nga ang pakiramdam sa lugar na yun, Sir Van. Parang laging may nakatingin sa'yo, lalo na paggabi. Pero nasanay na lang kami, Sir Van. Kasi sabi naman ni Papa, hindi naman daw kami inaano kaya wala kaming dapat ikatakot. Isang beses nga Sir Van, nakituloy muna sa amin si Lola, ang mama ni Papa. Pero di raw siya nakatulog noon kasi tulad namin, eh ang pakiramdam din daw niya ay laging may nakatingin sa kanya. Ang sabi pa ni Lola nasa CR daw, kaya sa tuwing magsi-CR si Lola ay laging nagpapasama at hindi nagsasara ng pinto. Hindi rin nakatagal si Lola noon Sir Van. Isang buong araw lang siya nagstay sa amin at nagpahatid na sa bahay niya kahit wala siyang makasama doon. Sa kasalukuyan ay hindi na kami nakatira doon at hindi na rin nagtatrabaho si Papa. Lahat kami ay bumalik na sa bahay namin sa North Caloocan at ako at ang kuya ko ay parehas ng graduate at may kanya-kanya ng trabaho. Ayun lang po Sir Van, salamat po. Hello po Sir Bana. Ibabahagi ko lang po sana ang karanasan ko sa pinagtatrabahuan ko. Dati po akong OFW sa Abu Dhabi. Sa isang school po ako nagtatrabaho doon. Pero nung magsimula po ang COVID-19, ay ang school ang isa sa unang naapektuhan ng pandemic. Kaya naman po nawalan ako ng trabaho at napauwi ulit sa ating bansa. May one year din bago ulit ako nagkaroon ng trabaho. Nakapasok ako sa isang agency company. Sila ang nag-hire ng mga service crew sa iba't ibang fast food chain dito sa ating bansa. Napunta ako sa HR department at lima lang kami sa department na yon. Hindi bago ang building ng opisina namin. Noong unang pasok ako, ay nasabihan na ako ng mga office mates ko tungkol sa opisina namin na may nagpaparamdam ng araw. Kaya alam mo Sir Bad, walang nag-overtime sa amin kung meron man at kailangan talaga, sinisiguro namin na madami kami. Noong bago-bago pa lang ako sa office at wala pa halos nakakausap at kaklose, ay mag-isa lang ako nagsi-CR noon. Isang beses ay nasa loob ako ng cubicle at umiihi. Nagulat ako nang may kumatok sa cubicle. E di napasabi ako na may tao po. Pero maya-maya at habang nagsusot ako ng pants ay may kumatok na naman. Doon ko biglang naisip ang sinabi nila na may nagpaparamdam nga raw sa office namin. Kaya binilisan ko at binuksan ang pintuan. Pagbukas ko ng pinto ng cubicle ay wala namang tao at dali-dali akong lumabas ng CR at wala rin akong nakitang tao sa hallway. May isang pagkakataon na dahil sa sobrang dami kong trabaho ay nawala sa isip ko na nakakatakot nga pala sa office pag mag-isa ka lang. Siguro almost 2 months pa lang ako nun sa work Nagkayayaan ng mga katrabaho ko na mag-lunch out. Dahil nga busy ako, ay hindi ako sumama. Tinanong pa nga nila ako kung sigurado daw ba akong magpapaiwan ako mag-isa doon at sumagot naman ako ng oo. Siguro mga 20 minutes na akong mag-isa doon nang makarinig ako na parang may kumakatok sa lamesa sa loob ng opisina. Pero binaliwala ko yon. Maya-maya pa at kakain pa lang sana ako ng lunch ay may kumatok na naman sa pintuan namin. Ang buong akala ko ay mga office mates ko lang, kaya binuksan ko ang pintuan. Pero grabe ang kilabot ko. Nung pagbukas ko ng pintuan eh wala namang tao. Nagpalingon-lingon pa ako sa hallway, pero wala talagang tao. Kaya ang ginawa ko ng Sirban, lumabas ako sa office namin at buwaba at chinat ko ang isa sa office mates ko kung nasaan sila at pupunta ka ako ako. Sobra akong nagmamadali nun kasi natatakot talaga ako dahil mag-isa nga lang ako sa office that time. Nang makarating ako kung saan sila kumakain, ay kinuwento ko sa kanila yung nangyari sa akin. Hindi ko alam kung matatawa ako sa naranasan ko na yun eh. Nasa sobrang takot ko eh iniwan ko na lang basta ang opisina namin. Naikwento rin sa akin ng isa kong office mate na siya rin daw ay nakaranas ng ganon. Apat pa lang silang employees that time Lunchtime daw noon at after nila kumain ay nagnap sila. So after daw nila kumain at nang makapagligpit na ay natulog na raw sila. Ang office mate ko raw ay yumuko sa kanyang desk at natulog. Maya-maya raw ay nagising siya dahil may kumatok daw sa table niya. Pag angat niya raw ng ulo ay wala namang taong malapit sa table niya at natutulog pa rin ang iba niya pang kasama sa office. So tinuloy niya ulit ang pagtulog niya. Pero maya-maya ay may kumatok na naman sa table niya. Pagangat niya ng ulo ay wala. Ganun pa rin naman daw. Tulog pa rin ang mga kasama niya. Kaya ang ginawa niya ay ginising na niya ang mga kasama niya at nagtanong kung narinig ba nila ang pagkatok na yon. Pero sabi ng tatlo niya pang kasama ay hindi. Wala raw silang narinig. Sabi nila hindi naman daw lahat doon ay nakakaranas ng ganon. Hindi lahat ay na-experience ang mahiwagang katok na yon. Thank you Lord dahil hindi ko na ulit narinig ang katok na yon or nagkaroon ulit ng experience na ganon Sir Van. Sinisiguro ko na lagi-lagi na akong may kasama sa office namin kahit sa pag-CR. Good day po Sir Van at sa iyong mga tagapakinig. New listener here. Fan po talaga kami ng mga horror stories po, kagaya ng channel ninyo ni Sir Neb ng Creepypasta. Sana po ay isang story na isisend ko ang maswerteng mainarate ninyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Monica. Bata pa lang ako ay nakakaramdam na ako ng mga hindi maipaliwanag na karanasan. Pero hindi po tungkol dyan ang ikukwento ko. Tungkol po itong ikukwento ko noong ipinagbubuntis ko pa lang ang panganay ko hanggang sa ipanganak ko siya. Nagtatrabaho po ako sa isang construction supply pero hindi ko na lang po babanggitin kung saang lugar. Sekretary po ako doon kahit noong dalaga pa lang ako. Tandang-tanda ako noon, 3 months pa lang akong buntis noon nung magumpisa ang lahat. Pagbuntis ka kasi Sir Van, Normal lang talaga yung pakiramdam na pagkaihi. Kahit kakaihi mo lang. Eh yung CR namin, ay iikot ka pa sa likurang bahagi ng malaking office namin. Nga pala Sir Van, yung office namin ay isang napakalaking bahay siya. Pero yung ibaba ay ginawang office. Bali ako, ang pwesto ko sa labas ng first floor na bahay. At yung office naman sa loob ay sa boss ko. Sana hindi kayo nalito. <laughs> Hehe. Yun nga, balik tayo sa kwento. So, kada magsisiyar ako doon, ay kailangan ko muna malampasan yung isang bahay na bungalow style at malawak na garahe bago ako makarating sa isang CR na hindi naman katamtaman ng laki. Yung literal na CR lang. Yung pagpasok mo ay kubeta agad. Tapos may timba at gripo. Wala siyang lababo at wala rin kahit isang bintana man lang. Bale, sobrang kulob niya kasi nakakisami pa. So yun nga, isang tanghali, habang binabaybay ko yung daan papunta sa CR at nasa bandang garahe na ako, ay nakarinig ako ng mahinang sitsit. Nagpalinga-linga ako kasi wala namang ibang tao bukod sa akin. Kinilabutan na ako noon pero binaliwala ko na lang yon at nagpatuloy na. Hanggang sa naulit pa yun ng makailang araw pa at masasabi kong patagal ng patagal ay tila ba lalong nagpapapansin yung sitsit na yon. Ayoko sana i-entertain sa utak ko, pero isang araw ay may sumitsit na naman sa akin. Pero this time, tinawag na niya ang pangalan ko. Pero sa sobrang maliit na boses, yung parang kapag nagchichipmunks tayo na boses, ganon. Psst! Monica! Monica! Sa takot ko, di na ako tumuloy at nagmamadaling bumalik sa opisina ko. Grabe Sir Van, hindi ko alam kung nag-hallucinate ba ako o ano. Mula noon tinis ko talaga na hindi mag-CR kung wala akong kasama. Minsan kasi pag dumadaan yung mayordoma ng bus ko na si Ate Sally ay nagpapasama ako sa kanya. Pero may isang pagkakataon talaga na hapon na noon. Paot na ako sa work noon mga before 6pm kasi nag-OT ako noon. 8 months na yung tiyan ko noon. Ihing-ihi na ako as in. Sakto naman. Kasi hindi man lang dumaan si Ate Sally. Eh, babiyahe pa ako pa uwi nun. Alam nyo naman ang hirap kapag ing-ihi ka na habang nasa biyahe, di ba? So, yun nga. Noon lang ulit ako na pag-isa tahakin yung papuntang CR na yon. Sa isip-isip ko, mas malakas ang Panginoon ko sa kung anong elemento yung naririnig ko doon. Nakarating naman ako sa CR ng Matiwasay. Panay dasal ko nun. Sakto na patayo na ako mula sa pagkakaihi ay bigla ba namang may isang malakas na sutsut akong narinig. Pero ang pinakaikinagimbal ko ay mismong sa loob ng CR galing. Grabe yung kilabot ko. Parang nanlaki yung ulo ko, Sarban. Pakiramdam ko natood ako ng ilang segundo. Hindi ako makahinga sa takot. Naiyak ako nun. Isipin mo paano at saan manggagaling yung sutsut na yon. Eh sobrang kulob ng CR. Hindi ko alam na umiiyak na pala ako nun. Hanggang sa marinig ko yung mga tahulan ng aso. Doon lang ako nakakilos. Hanggang paglabas ko umiiyak ako. Sakto na nakasalubong ko si Ate Sally. Pinakalma niya ako. After ko kumalma, nagsabi na ako sa boss ko na di na ako papasok pa. Grabe yung trauma na inabot ko. Napagalitan pa ako noon ng boss ko kasi di naman sila naniniwala. Pero wala akong pakialam. Basta hindi na ako bumalik pa doon. Akala ko, yun na yung huling beses na makakaranas ako ng kababalaghan. Pero nagkamali ako. Isang taon mahigit nung mga anak ko. Naglalakad na nun yung anak ko. Naitago na lang natin sa pangalang Sama. Napansin ko sa kanya na palagi siyang nag sa kwarto. Yung tipong pag binababa ko siya, ay hindi pwedeng hindi siya pupunta sa kwarto na yon. By the way, yung kwarto na yon ay sa likod lang mismo ng sala namin. Tapos walang natutulog doon kasi parang tambakan lang ng mga gamit. Wala kasi yung pinto, kurtina lang yung harang. Kaya yung anak ko malayang nakakalakad o nakakagapang sa loob. Until one day, natalikod lang ako sandali para magtimpla ng gatas. Saglit lang yon. Naglalaro naman nun si Sam Pagbalik ko, wala siya sa pwesto niya. Kinabahan ako. Natagpuan ko siya sa mismong ilalim ng papag sa kwarto. Kinilabutan ako kasi bakit ang bilis naman niya makarating doon. Nakadapa siya tapos parang may nilalaro o may naglalaro sa kanya na something. Basta ganon. Tinawag ko siya tapos dali-dali ko siyang binuhat palabas. Saktong pagtayo ko, biglang parang nanlaki yung ulo ko yung takot ko nun grabe Sir Van. Nagmadali na ako nun umalis. Siya nga pala, kami lang lagi na iiwan ng anak ko nun sa bahay. Kasi nakikibyanan lang ako. Lahat sila may trabaho na. So yun nga, hinahapunan, mga bandang 6pm, tumawag ako sa lola ko. Kinuwento ko sa kanya yung lahat. Sabi niya magpausok daw ako ng insenso at kamangyan sa paligid ng bahay. Madami pa siyang ibinilin. Pero bago kami matapos mag-usap, inulit ko sa kanya yung sinabi niya. Pagkasabing pagkasabi ko sa word na insenso at kamangyan, yung isang malaking sakong puno ng malaking kahoy na panggatong na nasa may bandang pinto ng kusina, which is tanaw ko naman mula sa sala na kinauupuan ko. Biglang tila sinipa ng kung ano. Ang lakas ng impact ng pagkabagsak. Nagulat ako sa lakas ng ingay na dulot nun. Sakto naman yung kapitbahay namin na nandun pala sa mismong veranda nila, nakakatapat lang ng pinto namin na nakabukas, ay nandun din pala at naglilinis ng kuko. Kitang kita ko sa kanya ang takot at gulat, kasi maging siya ay narinig din pala. Sa takot ko, bigla ko binuhat ang anak ko at lumabas kami ng bahay. Hindi ko na napatay ang TV at electric fan. Hinintay na lang namin ang binan kong babae na makauwi. Saka ko kinuwento sa kanya ang nangyari. Sabi-sabi nung ibang kapitbahay namin na dati pa raw may nakatira doon na hindi maipaliwanag kung ano. Ang sabi pa baka daw nagalit sa sinabi ko kaya nagdabog. Siguro daw nagustuhan ng anak ko kaya madalas na nilalaro pero natakot ako. Nung nalaman ng lola ko, pinauwi na niya kami sa bahay niya. Doon na nahinto ang kababalaghan sa buhay namin magina. Kalaunan naghiwalay din kami nung ama nung anak ko nung bago mag 2 years old si Sam. Kay Lola na kami tumira hanggang sa makilala ko sa work yung BF ko ngayon. Almost 6 years na kami. 4 years na rin siya sa abroad at sobrang mahal na mahal niya kami nung anak kong si Sam na ngayon ay magna 9 years old na. Plano na namin magpakasal next year pag uwi niya. Share ko lang, hehe. Salamat po Sir Van at sana po isang story ko sa mapili ninyo sa inyong channel. Sana po pala ma shoutout nyo din pala kami ng anak ko minsan. Always kami nakikinig ng narrations po. Dahil work from home lang naman po ako. Shoutout po kay Janela Pascual. Love you anak. Padamay na din ang shoutout sa mga katrabaho ko na sina Angela Anagon at Angelica Castro. Yun lang po. Salamat po. More subscribers at more power. Thank you. Magandang araw po sa inyo Sir Malikmata at sa inyo pong tagapakinig. Ako po si Karen. Meron po akong karanasan sa aming simbahan na hinding hindi ko po nakakalimutan. Isa po akong single mom at ang mga panahon pong nangyari ang karanasang iyon ay dumaranas po ako ng matinding depression. Nabuntis po ako ng boyfriend ko at hindi po pinanagutan. Hindi rin alam ng mga magulang ko dahil nag-aaral pa ako noon. Ilang beses ko pong naisip at tinangkang magpatiwakal noon. Ngunit hindi ko pong matuloy-tuloy dahil na rin sa takot akong mamatay. Opo, takot po akong mamatay pero hindi ko na rin po kaya ang nararanasan kong kalungkutan at kabiguan. Patong-patong na problema po ang kinakaharap ko noon. Lalo na at bumaba din ang mga grades ko. Sa malalapit kong kaibigan lang ako noon, nakakapagsabi ng mga saloobin ko. Palagi po nilang sinasabi na magdasal lang po ako at mababawasan ang dinadala kong bigat ng saloobin. Pero hindi po ako pala simba na tao. Tanging ama namin lang po ang alam kong dasalin ng mga panahong yon. Sinubukan ko po noong pumunta ng simbahan. Pero wala po doon ang isip ko. Nabablangko ako at natutulala. Doon ko po unang naranasan ang kababalaghan na sa huli ko lang din narealisa. Habang gumagala po kung saan saan ang tingin ko noon at naglalakbay naman ang isip ko, ay natanawan ko po ang babaeng nakabelong itim na mataman na nakatingin sa akin. Ang pinagtataka ko po noon ay nakatutok ang lahat sa nagsesermong pari. Pero siya po ay nakalingon sa akin. Pero wala man lang pumapansin dito. Agad po akong kinilabutan noon nang bigla itong umisi at tumayo. Ganoon na lang po ang gulat ko nang bigla na lang itong bumulong sa may likuran ko. Malas daw ang anak ko. Huwag ko na daw itong bubuhayin. Sinabi pa nitong dapat sa aborsyonista ako pumunta at hindi sa simbahan. Lalo po nitong ginulo ang isip ko. Sa isip-isip ko pa noon, ay napakabilis naman nitong maglakad at agad ay nasa likuran ko na siya. Hindi ko na nga siya napansing dumaan sa harapan ko. Lalong hindi po ako nung nakatulog ng maayos. Palagi na po ay nakikita ko ang mukha nito na nakatunghay sa akin. At naririnig ko ang boses nito na inuutusan akong patayin ang anak ko at tapusin ko na ang buhay ko. Sa takot ko noon ay bumalik po ako ng simbahan. Kahit na walang misa. Bala ko po sanang mangumpisal noon dahil hindi ko na kaya ang nangyayari sa akin. Nagahalo-halo na po ang nararamdaman ko noon. Takot, guilt, at regrets. At yung babaeng madalas kong nakikita, palala ng palala na po ang pinapagawa nito sa akin. Muntikan ko na ngang kitilin ang sarili kong buhay kung hindi ko lang nakita ang imahe ni Jesus. Wala pa pong pari ng araw na yon. Kaya po ay lumuhod na lang muna ako at nagdasal. Nilabas ko po lahat ng sama ng loob ko at kahilingan ko noon. Paulit-ulit kong dinasal ang ama namin. Pero ganoon na lang po ang gulat ko nang biglang may nagsalita sa harapan ko. Nakayoko po kasi ako noon at nakapikit kaya hindi ko napansin na may nakaupo na sa unahan ko. Boses lalaki po siya pero ganoon na lang ang gulat ko nang makita ulit ang babaeng nakabelo. Nakangisi ito sa akin pero nanlilisik na po ang mga mata nito. Doon ko lang po na nasilayang mabuti ang itsura nito. Sobrang kulubot na ang balat nito sa mukha at bulok-bulok na ang ngipin. Itigil ko na daw ang pagdadasal at walang Diyos na makikinig sa akin. Mabuti pa daw na ipalaglag ko na ang bata at tapusin ko na rin ang buhay ko para wala na daw akong problema. Nang umiling-iling po ako at pinilit kong layuan siya ay lalong nanlisik ang mga mata nito. Kita ko po na galit na galit ito at gusto ako nitong saktan. Kukunti lang po ang tao sa simbahan at nakatutok din po sila sa pagdarasal. Ayoko namang lumikha ng ingay kaya tanging pag-iling at pag-iwas lang ang nagawa ko. Pero bigla na lang po ako nitong sinunggaban at hinawakan ng mahigpit sa braso ko. Sabay sabi sa akin na kukunin daw niya kami ng anak ko. Sa sobrang takot ko po noon, ay nawalan ako ng malay. Paano po kasi pagkasabi nito, ay bigla na lang umitim ang mga mata nito at nag-ibang itsura. Para na itong naaagnas na bangkay. Ang sabi ng nagdala sa akin sa ospital ay dinugo daw po ako noon at mabuti na lang daw malakas ang kapit ng bata. Agad akong nagpasalamat noon sa nagligtas sa amin ng anak ko at dahil po sa nangyari ay nalaman ng mga magulang ko na nagdadalang tao ako. Pero tinanggap po nila ako at tinalagaan kami ng anak ko. Simula po noon ay dinadalasan ko na ang magsimba. Naisip ko lang po nung panahong gulong-gulo ang isip ko. Kahit na nasa simbahan ay mayroon pa rin palang mga masasamang nilalang o elementong manggugulo sa'yo. Magandang araw po Sir Van. Tatlong taon na po akong guro sa elementarya. Pagkapasa ko po noon ng board exam, ay agad akong nag-apply sa elementarya namin. Natanggap naman din ako sa awa ng Diyos. 24 pa lang po ako ngayon. At noong baguhan pa lang ako, ay nakaranas ako ng kababalaghan doon mismo sa silid-aralan na tinuturuan ko. Tawagin niyo na lang po akong Teacher Joy. Madalas po noon ay mag-aalas 6 na ng hapon ako umuuwi. Ayoko kasing may nakapending na gawain kinabukasan. Kaya agad ay tinatapos ko yon kahit na gabihin pa ako. Hindi naman ako noon natatakot dahil may nag namang security guard. Basta sinasabi ko lang na maya't maya ay tingnan niya ako sa loob. Habang busy po ako noon sa paggawa ng lesson plan, ay napapatingin ako sa may bintana na nasa may likuran. Madalas kasi nilang pinag-uusapan na may kapre daw sa puno ng narang nandoon. Pero syempre, to see is to believe, kaya hindi po ako nun naniniwala. Pero ang pinagtataka ko po nun ay nadadalas nang mawala ang mga bagay na pinapatong ko lang sa iisang lagayan. Kinabukasan ay hindi ko na ito makita. Pero sa susunod na araw ay nandoon naman ito. Inaagahan ko na nga ang pasok ko para maabutan ko kung may estudyante ba akong nangingialam ng mga gamit ko. Pero wala naman. At habang nananatili ako ng matagal sa silid-aralan, ay umiiba na ang temperatura doon. Lumalamig na kahit nakapatay naman ang mga electric fan. Bigla pang humangin nun ng malakas at humawi ang kurtina sa bintana. Ganun na lang ang gulat ko noon nang makakita ako ng pares ng mga matang nakasilip sa bintana. Napatayo akong bigla nun at mabilis na lumapit sa pinto. Pero inisip kong baka tinatakot ko lang ang sarili ko. Kaya medyo natatawang bumalik ako sa upuan at pinagpatuloy ko na ang paggawa ng lesson plan. Pero maya-maya lang ay gumalaw ng bagya ang isang upuan. Di ko maipaliwanag ang dagundong ng dibdib ko noon Sobrang lakas na parang gusto nang tumakas ng puso ko. Nagmamadali na akong nagligpit nun kahit hindi pa tapos ang lesson plan ko. Hinanap ko muna si Manong Guard pero mukhang nag-CR siya nun kaya pinatay ko na lang ang ilaw ng silid at nilakang pinto. Nang marinig kong may nagbagsakan sa loob, parang mga libro na nakapatong doon sa mesa ko. Pero hinayaan ko na. Aayusin ko na lang kinabukasan. Kinabukasan nga noon ay maaga akong pumasok. Katatapos lang ng exam, kaya walang klase. Pero pinasya ko nang tapusin ang mga grades ng mga bata, kaya pumasok ako ng school. Pagdating ko doon, ay ganun na lang ang panlalaki ng ulo ko dahil sobrang gulo ng silid. Wala sa lugar ang mga upuan at nagkalat din ang mga libro, pati na ang mga laman ng trashcan. Nagtataka din nga ang guard na naka-duty kung anong nangyari sa silid ko. Baka ka ako humangin ng malakas na napaka-imposible kasi maayos naman ang ibang silid-aralan. Mag-isa lang ako noon sa silid ko ng tanghali. May baon naman akong tanghalian kaya doon na lang ako hanggang sa matapos ko lahat ng mga gawain. Napagod pa ako sa kakalinis noon sa mga kalat. Nang nakakain na ako ng tanghalian, ay nakarinig ako ng sitsit. -sit. Akala ko nga ay yung guard ang tumatawag sa akin. Pero nanggagaling yun sa likod ng eskwela. Kinilabutan ako sa naiisip ko na baka yung sinasabi nilang kapre yun. Tanghaling tapat siya magpaparamdam. Buti na lang at may ibang guro din ang pumasok nun. Kaya hindi ako gaanong nakaramdam ng takot. Pero nang papahapon na at may iwan na naman akong mag-isa, ay medyo kinilabutan na ako. Kaya nagligpit na ako noon ng mag alas 4 para umalis. Sakto papatayin ko na ang ilaw noon nang biglang sumara ng malakas ang pintuan ng CR. Para bang may nagbagsak nito. Binuksan ko ulit ang ilaw at sinilip ito. Nagkaroon ng konting sira ang pinto. Hindi ako makapaniwala pero mas lalo akong nanghilakbot nang ang mismong pinto ng silid na ang biglang sumarado. Ang lakas ng hangin nun sa loob ng silid. Nagliliparan ng mga papel at iyak na ako ng iyak dahil hindi ko mabuksan ang pinto. Pero nagulat ako nang biglang bumukas ito at bumugad ang nag-aalalang mukha ng gwardya. Nakabukas naman daw sa labas, but hindi ko daw binuksan? Napansin niyang umiiyak ako, kaya kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Ang sabi nga niya, minsan din daw ay nakikita niyang nagbubukas ng kusa ang ilaw sa mga silid. Naririnig din niyang may lagaslas ng tubig sa banyo. May naggagalawang mga upuan at ang pinakamalala daw ay ang biglang pagbagsak ng mga pinto. Kaya medyo kinikilabutan daw ito mag-duty kapag wala ng tao sa school. Medyo nasanay naman na po ako sa mga paramdam ng nilalang na to. Kung totoo bang kapre ito o multo. Basta hindi na po ako noon muling nagpapagabing umuwi. Nag-uuwi na rin ako ng mga gawain sa bahay. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana po mailahad nyo. Sa ngayon ay naglipat na ako sa ibang baryo. Pero siguro nga parte na ng buhay natin ang kababalaghan. Hello po, Boss Van. Ako po si Dan. At dati po akong janitor sa isang hospital dito sa Bacolod. Ilang beses na po akong nakakakita ng multo. Sa hallway, sa ward, minsan pa nga nasa waiting area at nurse station. Pero dumadaan lang naman sila sa paningin ko. Kaya hindi na ako takot makakita. Pero ito kasing nakita ko habang natutulog ang kasamahan ko ay sadyang nakakakilabot. Naabutan ko na lang noon na may nakatayong malaking lalaki na sobrang itim sa paanan ng kasamahan ko. Agad din itong nawala pero nadadalas ko na itong makita kahit saan. Minsan sa banyo pag naglilinis ako. Doon nga ito kadalasan. Kaya hindi ako tumitingin sa salamin dahil bigla-bigla na lang itong bubulaga. Nakukwento ko ito sa mga kasamahan ko at iniisip nilang baka imahinasyon ko lang oh, namamalikmata lang ako. Sabi naman ng iba, baka nga may third eye ako. Pero para sa akin, parang normal na lang talaga sila. Hindi ko alam kung anong klaseng nila lang ang nakikita kong ito. Madalas kasi nakikita ko ito sa mga silid ng may malubhang sakit. Madalas kasi nakikita ko ito sa mga silid ng may malubhang sakit o yung sa silid ng matatanda na. Ilang araw lang din ay nababalitaan kong namatay na ang nasa loob ng silid na yon. At yung kasamahan kong una kong nakitaan na nasa paanan nito ang malaking anino ay namatay rin ilang araw ang lumipas. Nakakakilabot lang isipin na baka si kamatayan na ang nakikita ko. Pero mas nalalapit siya sa description ng isang engkanto o kapre. Minsan noon, panggabi ako at naglilinis ako noon sa hallway. Biglang may dumating na emergency, car accident, at diniretso ito sa operating room. Ganun na lang po ang pagmulagat ng mga mata ko at bigla po akong napaatras nang makita ang malaking lalaking yon na nakasulod sa stretcher ng pasyente. Para lang po itong anino na hindi ko maaninag ang mukha. Pero pasulpot-sulpot ito kung saan may pasyenteng malapit ng mamatay. Meron kayang may alam kung anong klasing nila lang ito. Nung nagdeliryo po ako, habang nasa duty noon ay dumalas ang pagpapakita niya sa akin. Ang malala po ay kahit sa tinutuluyan kong boarding house, ay nakikita ko ito. Akala ko nga ay mamamatay na ako dahil nagigisingan kong nakatayo ito sa tabi ng kama ko. Minsan nararamdaman kong parang may nakamasid sa akin o di kaya may umupo sa higaan ko. Pero pagmulat ko ay wala naman. Nung nagkaroon po ng pandemic at dumami ang pasyente sa ospital, ay bihira ko na lang itong nakikita. At nitong huli ay hindi na talaga. Siguro kasi ay biglang umingay. Di katulad nung dati na tahimik lang ang hallway at pasulpot-sulpot lang ang mga pasyente. Sa ngayon po ay mga ordinaryong multo na lang ang nakikita ko. Pero binabaliwala ko na lang dahil baka hindi na nila ako tantanan kapag pinansin ko ang isa man lang sa kanila. Hello po Sir Malikmata. Hindi naman po gaanong nakakatakot itong karanasan ko sa bagong bahay na nilipatan namin. Pero Masasabi kong isang malaking kababalaghan pa rin ito dahil nagdulot ito ng pagbabago sa buhay naming mag-anak. Dalawa lang kaming magkapatid at ako ang panganay. Maliit pa ang bunso namin na tatlong taon pa lang ng mga panahong yon. Si Papa madalas wala at si Mama lang ang nakakasama namin sa bahay. Tawagin niyo na lang po akong Jassy. Wala pong pasok noon at ako po ang nag-aalaga sa kapatid ko. Huli na po namin noon napansin na may parang punso po sa likod ng bahay namin na nakadikit sa kusina. Paglabas ng pinto ay nasa gilid lamang ito. Pero mapagkakamalan mong bahay lang ng anay. Isang araw noon, abala si mama sa mga gawaing bahay. Ako naman ay nagbabantay lang sa kapatid kong naglalaro. Paminsan-minsan ay inuutusan ako ni mama. Hindi ko napansin noon, napapunta na palang kusina si Bunso dahil hinahanap nito si mama na nasa banyo naman ng mga oras na yon. Hawak-hawak nito ang laruan niyang trak-trakan na hindi ko alam kung paanong napunta sa labas ng kusina. Di-remote kasi ito at hindi naman ganun karunong ang kapatid ko. Pero nagawa nitong mailabas sa kusina ang laruan Nagtaka siguro ito kung bakit hindi na niya makita sa loob kaya siya lumabas ng kusina. Huli ko na po siya nakita at naabutan kong kinakamay na nito ang makapal na lupa. Madalas kasi nanonood dito sa YouTube tungkol dun sa mga uri ng truck na ginagamit at may nakita siya dong nagkakarga ng mga buhangin. Ganun na lang po ang hilakbot ko noon nang makitang nahukay na niya ang punso at nilagay pa niya ang lupa nito sa likod ng traktrakan niya. Tuwang-tuwa pa siya noon. Sabi niya pa, Ate, look! Sabay turo nito sa laruan at sa pinagkunan niya ng lupa. Hindi ko alam kung mangingilabot ako noon o isipin na baka bahay lang talaga yun ng anay. Pero kinagabihan po noon ay nilagnat ng mataas ang kapatid ko. Halos nanginginig na ito sa taas ng lagnat at nagdedeliryo na. Kinabahan na kami noon ni mama at pinasya naming dalhin na ito sa ospital. Pero nagtaka kami dahil normal ang finding sa kanya ng doktor. Binigyan lang siya ng pampababa ng lagnat at inobserbahan. Nang makatulog na ito, ay nagpahinga na rin si mama habang ako ay naglalaro lang sa cellphone ko. Pero nagulat ako nang biglang dumilat ang kapatid ko at nakatitig lang ito sa kawalan. Maya-maya ay kumisay-kisay na ito. Ganun na lang ang pagkataranta ko at ginising si mama. Nagsipagdatingin naman ang nurse at pilit kinalma si Bunso. Panay ang iling-iling nito at sigaw ng no na para bang may kinatatakutan ito. Ilang minuto pa noon bago ito kumalma. Pero napansin naming marami itong maliliit na kalmot sa katawan. May mga pasa at pantal din ito na parang kinurot at pinanggigilan. Iyak ito ng iyak dahil masakit daw ang mga mumunting kalmot. Sabi ng doktor ay magkakaroon daw ng chickenpox ang kapatid ko at allergy daw ito sa laruan na may goma. Pinainom ito ng para sa allergy pero parang lalo lang itong lumala. Lumobo na ang pisngino ng kapatid ko. Awang-awa ako sa kanya. Pati ang buong kamay at paa nito parang manas na namaga. Hindi naman daw makita ng doktor kung anong sanhi ng pamamaga ng katawan ng kapatid ko. Nang minsang nabanggit ko kay mama ang ginawa ni Bunso sa likod bahay, baka ka ako totoong punso yun at may kinalaman yun sa nangyayari kay Bunso. Pinagalitan pa ako noon ni mama dahil bakit hindi ko daw agad sinabi sa kanya. Pinasya niya nung ilabas sa ospital si Bunso at dinala sa isang manggagamot. Medyo malala na daw ang nangyayaring yun sa kapatid ko at susubukan daw niyang kausapin ang duwending may gawa nun sa kapatid ko. Masyado daw nasira ni Bunso ang tahanan nila at nagkasakit din daw ang anak nito. Gusto nitong kunin si Bunso bilang kapalit kung sakaling hindi gumaling ang anak nito. Grabe ang pakiusap ang ginawa nun ng manggagamot sa duwende. Ilang araw pang lumipas noon nang napansin naming bumubuti na ang kalagayan ni Bunso. Sinabi ng manggagamot na baka gumaling na ang anak nito. Simula po noon ay nilagyan na ni mama ng bakod ang punso para hindi na ito magalaw pa ni bunso. Naging maayos naman po ang pamumuhay namin pagkatapos noon. Sa totoo lang, ay parang swerte pa nga sa amin ang punsong yon. Hi po Sir Van. Silent listener niyo po ako. At mahilig po talaga ako sa mga horror stories. Meron lang po akong karanasan na gustong i-share. Maiksi lang po ito. At naranasan ko ito noong September lang. Sa bagong tayong munisipyo namin. Sa tuwing dumadaan po kasi kami dito paggabi, ay nakakaramdam talaga ako ng kilabot. Paano po kasi ay sobrang dilim ang loob nito at madilim din ang kalsadang dinadaanan namin. Puro pa naman salamin ang bintana nito, kaya maaaninag mo din ang loob pag may munting liwanag. Minsang napadaan kami ng kaibigan ko dito ay may maliit na liwanag noon mula sa loob. Pero sigurado po kaming walang tao noon dahil mag-aalis dis na yata yon at yung ilaw ay mukhang nagmumula sa CR. Nagulat kami noon nang biglang parang may aninong dumaan mismo doon sa harap ng salaming bintana. Ang bilis lang po noon pero pareho po naming nakita ng kaibigan ko dahil sakto papadaan kami noon. Tapos bigla pong namatay yung ilaw na nasa loob. Ang akala namin ay may pumatay. Tatakbo sana ako noon sa sobrang takot. Pero hinila ako ng kaibigan ko pabalik. Para daw akong tanga. Baka may tao naman daw talaga sa loob. Pero nang bigla na lang umilaw, ay may tao nang nakatayo sa may bintana. Nauna pa itong kumaripas ng takbo sa akin. Napalingon pa ako doon nang makita kong kumisap-kisap ang ilaw at wala na ang taong yon sa may bintana. Kinabukasan ay napag-usapan ulit namin yon ng kaibigan ko at may nakarinig sa amin. Nabanggit nitong dating sementeryo daw ang pinagtayuan ng munisipyong yon. Sadyang meron daw talagang nagpaparamdam doon. Pero hindi na lang pinapansin dahil baka matakot lang ang mga baguhang empleyado. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana po ay mailahad nyo sa channel nyo kahit hindi naman po sobrang nakakatakot. Nag-iisang experience ko po kasi yan. Salamat. Good morning po Sir Van. Ako po si Abigail. At itong ikukwento ko ay nangyari noong second year high school ako. Hindi ko alam kung tumatanggap ka ng ganitong kwento pero susubukan ko pa rin. Advance thank you kaagad kapag napili mo itong sulat ko. Hindi naman kalakihan yung compound ng school namin. Parang isang block siguro ng kalye, ganyan. Yung classroom ng second year ay nasa second floor. Tapos occupied na ng first year ang seven rooms sa iba. Bale yung apat, nasa ibaba ng building namin. Tapos yung tatlong magkakatabi, nasa tapat ng building. Basta magkatapat, kahirap mag-explain eh. Hindi ko na maalala kung anong araw yun nangyari kasi matagal na rin. Dekada na nga ang nakaraan o higit pa siguro. Hapon yun at nagkaklase kami sa Hekasi subject. Naantok pa nga ako nun kasi hindi ako mahilig sa history. Tapos yung teacher namin ay nakakaantok pang magturo. Kalagitnaan ano ng klase namin. Nagre-report sa gitna kaklase kong babae. Tapos biglang nagkagulo sa ibaba. May nagsisigawan at may humihingi ng tulong. Nagulat pa kaming lahat kasi akala namin kung ano na ang nangyari. Tapos sabi ng teacher namin, huwag daw kaming lalabas. Tuloy ang klase, sabi pa niya sa amin. Habang nagkaklase kami, ay panay pa rin ang sigawan sa labas. Tapos naglabasan na rin ang ibang mga estudyante na nasa ibang section. Tapos maya-maya pa, ay dumaan yung English teacher namin na advisor ng star section. Tinawag siya ng teacher namin at tinanong kung bakit may nagsisigawan. Ano raw ang nangyayari? Tapos nalaman namin sa English teacher namin na may sinapian na naman daw. Opo Sir Van, marami talaga ang sinasapian sa school namin. Hindi naman siya mapuno at nasa center mismo ng bayan namin at malapit pa sa simbahan. Yun nga lang, may limang matatandang puno ng nara at akasya doon na ayaw ipaalis ng principal namin. Sa probinsya kasi namin, kahit high-tech na ang technology, ay hindi pa rin nawawala ang impluensya ng mga kwentong bayan na kagaya ng tungkol sa mga engkanto at kung ano-ano pa. Tapos, lumabas na rin yung teacher namin. Pero nagbilin siya sa amin na wag daw kaming lalabas. Pero bilang mga estudyanteng matitigas ang ulo, lumabas pa rin kami ng classroom. Nag-ipon-ipon kami sa harap ng classroom namin kung saan merong bakal na railings tapos may parang hanging box na gawa sa semento na may nakatanim na mga bulaklak. Nakalinya kaming mga second year doon mula sa iba't ibang section at nakatanaw sa classroom na nasa harap lang ng building namin. Pinalabas yung mga kaklase ng estudyanteng sinasapian. Tapos yung nandun lang daw sa loob ay yung advisor, ang principal, at yung apat na teachers na lalaki. Sila yung pumipigil sa first year student na may sapi dahil sobrang lakas daw. Meron nga raw isinugod sa center dahil tinamaan ng hinagis na upuan. Eh yung mga upuan sa school namin noon ay yung dugtong-dugtong nagawa sa kahoy. Yun bang isang mahabang upuan na para sa limang estudyante na pinaghihiwalay lang ng desk. Tapos maya-maya pa ay dumating na si father na sinundo ng isa pang teacher. Lalong lumakas ang sigawan sa loob ng classroom na yon, lalo na nung pumasok na si father. Dinig na dinig namin yung sigaw ng sinapian. Halimbawang hindi ka naniniwala sa sapi, iisipin mo talaga sa una na nagkukunwari lang siya. Pero magugulat ka kasi iba na yung boses niya. Boses na ng lalaki. Tapos naririnig din namin na pinapaalis niya si father. Tapos nagtawag din ng ibang estudyanteng lalaki yung principal para tumulong sa paghawak kasi mas lalo pang lumakas yung sinapian ng dumating si father. Kaming mga estudyante na nasa second floor ay nakaabang din sa sunod na mangyayari. Tapos yung teacher naming KJ, panayang senya sa amin na pumasok daw kami sa classroom. Walang nakinig kasi nga mas curious kami sa sunod na mangyayari. Hindi lang naman kasi isang beses na nangyari yon. At yung estudyante na sinapian, hindi rin yun ang unang beses na nasapian siya. Ang sabi sa kwentuhan ng mga kapwa ko estudyante noon, ang sabi raw nung albularyo na tumingin, ay gustong gusto raw kasi nung engkanto yung babaeng estudyante dahil sa buhok niyang mahaba. At umabot pa nga sa point na wala na halos estudyanteng babae na nagpapahaba ng buhok sa school namin dahil nasundan pa yung mga sapi at lahat ng sinapian ay mga babaeng mahahaba ang buhok. Hanggang dito na lang Sir Van. Salamat. Hi po Sir Van. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Gingging. Itong karanasan ko po na ito ay nangyari noong third year high school ako. Afternoon class na po namin nung nangyari ito. Sa labas po ng classroom namin ay may matandang rubber tree na nakatanim. Nasa gilid po siya ng pader. Tapos may lumang tab na gawa sa semento. Square po siya at doon kami nag-iipon ng tubig na pandilig sa mga tanim naming gulay na nasa likod naman ng classroom namin. Saka mga bulaklak na rin na nasa harapan. Katabi ng classroom namin ang library. Tapos home economics room. Then room naman para sa drafting students. Nung tanghaling yun, bago kami pumasok para sa first subject namin sa hapon, ay tumambay muna kami sa harapan ng rubber tree. Wala namang tubig yung tab, kaya umupo kami sa semento noon. Alauna ang start ng first subject namin at mat yun. Kagaya ng usual na makikita sa high school. ganun din naman kami. Tambay pag walang klase, kwentuhan, asara na tuksuhan. Tapos nung tumunog na yung bell, ay pumasok na kami sa classroom. Hinintay namin yung teacher namin na dumating. Yung kaibigan kong si Geraldine ay tahimik na tahimik sa upuan niya, which is sobrang unusual. Kasi kagaya ko ay maingay din siya. Actually, mas maingay pa nga siya sa akin at mas magaslaw din. Then yung katabi niyang kaklase namin na lalaki na mahilig mang asar ay pinagdidiskitahan si Geraldine. Tapos hindi sumasagot yung kaibigan ko. Basta sobrang tahimik lang siya na ipinagtaka ko. Sanay kasi ako na lumalaban si Geraldine eh. Palaban kasi yon. Buti na lang ay dumating na yung teacher namin. Kaya natigil sa pambubwisit yung lalaki namin kay Geraldine. Siguro ay mahigit 20 minutes na rin kami nagkaklase noon. Inutusan kami ni sir na kumuha daw ng lengthwise kasi magbibigay daw ng test. So kanya-kanya na kaming kuha ng papel. Pero nagulat kaming lahat nung biglang sumigaw yung kaklase naming lalaki na nangiinis kay Geraldine nung bago dumating si sir. Paglingon namin kasi nasa likuran niyo po nila. Nakita namin sa kalsakal ni Geraldine si Jonar, yung kaklase naming lalaki. May team si Jonar, kaya nung sinakal siya ni Geraldine, ay parang mas lalo siyang nangitim. Yun bang sunog na lechon? Ganun ang kulay niya. Kung naiba lang siguro ang sitwasyon, ay baka natawa na kami. Dahil sobrang epic talaga ng itsura ni Jonar noon. Pero, pero di namin magawa. Nag-aalala na kasi kami na baka mapatay siya ni Geraldine na walang balak na pakawalan si Jonar. Nagtulungan na yung iba naming kaklasing lalaki na ihiwalay si Geraldine kay Jonar. Pero sobrang lakas ng kaibigan ko. Tumalsik pa nga yung tatlo naming kaklasing lalaki na humawa kay Geraldine. Nag-aalala na rin si Sir noon kaya nilapitan na rin niya si Geraldine. Pero biglang tumingin kay Sir yung kaibigan ko. Tapos, yung mata niya ay nanlilisik. Sinabihan niya si Sir na walang kwenta at manyak. Tapos pinagsisipa niya ang upuan namin. Binitawan na nga pala niya si Jomar noon. Tawa na rin ng tawa yung kaibigan ko noon. Tapos biglang sinabi ng isa naming kaklase na sabi daw ni Geraldine sa kanya nung nandun pa kami sa may harap ng rubber tree ay may nakatingin daw sa kanya na lalaki na mahaba ang buhok. Pero nung tingnan daw ng kaklase namin yung lugar na tinuturo ni Geraldine, ay wala naman daw siyang nakita. Tapos magkatabi lang kasi sila ng upuan. Bale, yung kaklase namin na yon, then si Geraldine, tapos si Jonar. Alphabetical kasi kami ng upuan. Nung nakaupo na raw sila, ay sinabi ulit ni Geraldine na Nasa bintana daw yung lalaki at nakatingin pa rin sa kanya. Natakot na kami noon kasi may bulong-bulungan na may mga nakatira daw sa mga puno na nakatanim sa loob ng campus namin. Iginapos din ng mga kaklase ko si Geraldine kasama na ang teacher namin. Nag-aalala na rin kami noon sa mga humahawak kay Geraldine kasi may mga sugat na sila gawa ng mga kalmot at kagat ng kaibigan ko. Si Serpa nga ay sinakyan niya na parang kabayo. Habang isinusulat ko ito, ay natatawa ako Sir Van. Ngayon lang kasi nag-sink in sa utak ko na epic pala yung pagsakay ni Geraldine sa likod ni Sir. Hindi kami natawa nung nangyari yon dahil sa takot. Pero ngayon, tawa ko ng tawa. Grabe yon. Hindi namin alam kung paano aawatin sa pagwawala si Geraldine. Nagpatawag na ng pare at albularyo ang ibang teacher noon. Yung classroom namin ay sobrang gulo kasi nagtamblingan yung mga upuan tapos yung mga bag namin ay pinaghahagis ni Geraldine. Para siyang nakadroga na hindi namin maintindihan. Kung hindi lang siya malakas na kayang patalsikin yung mga kaklase naming humawak sa kanya, ay iisipin naming nag addict siya. Tapos gumagapang siya sa sahig na parang gagamba at naglalaway. Wala siyang pakialam kahit nakikitaan na siya dahil maluwag at maiksi yung suot niyang short sa ilalim ng palda na uniform. Hindi rin kami makalabas ng classroom kasi ayaw niya kaming palabasin. Natatakot naman kami kaya nagsiksikan na lang kami sa gilid malapit sa CR namin. Nung sa wakas ay magkasunod na dumating yung pare at albularyo ay bigla uling naging bayolente si Geraldine. Nagkataon na nakatayo ako noon malapit sa kanya. Bigla niya akong hinila at winasiwas. Maliit lang ako napayat pa. Akala ko noon ay katapusan ko na. Grabe yung trauma ko dahil doon. Same reason kung bakit hindi ako nanonood ng movies na related sa sapi or anything about exorcism. So yun, nagtulong yung pare at albularyo na mapakalma si Geraldine o kung sino man yung sumapi sa kanya. Basta ang sabi ng albularyo ay isang mapaglarong prinsipe ng mga engkanto daw yung sumapi sa kaibigan ko. At yung rubber tree ay lagusan daw mula sa mundo nila para makatawid sa mundo ng mga tao. At ang sabi pa ay konektado daw lahat ng mga puno na nasa paligid ng school namin sa mundo ng mga engkanto. Magandang araw po Sir Van. Ako nga po pala si Cherry. At itong ikakwento ko ay karanasan ko nung masapian o mas tamang sabihin na nagustuhan ng isang engkanto ang mama ko. Mabait ang mama ko. Mahinahong magsalita at bihirang magalit. At isa nga pala siyang teacher in charge sa school na pinagtuturuan niya. That time kasi ay nag-resign na yung principal tapos wala pang napipiling papalit. Kaya si mama ang ginawang pansamantalang in charge sa school. College na ako nung nangyari yon. Sa Manila ako nag-aaral dahil scholar ako ng isang university doon. Then tumawag sa akin si Papa isang umaga. Ang sabi niya ay may nangyari daw kay Mama. Elementary teacher nga pala ang Papa ko bilang panganay na anak na malayo sa mga magulang. Tapos may balita pang masama galing kay Papa. Ay gustong gusto ko na sanang umuwi noon sa probinsya namin. Pero hindi pwede dahil nagkataong final exam namin noon. Sa paglipas ng mga araw, ay mas lalo akong nag-aalala kasi ang sabi ni Papa ay mas lumala daw ang kalagayan ni Mama. Kung ano-ano na raw ang ginagawa kaya hindi na rin pinapayagan si mama na pumasok sa school kasi nga baka sumpungin bigla doon. Naroong bigla na lang daw umakit si mama sa bintana namin o kaya magtuturo sa itaas. Ang sabi daw ay nandyan na yung gintong helicopter na susundo sa kanya. Uuwi na raw siya sa palasyo. Then finally, dumating yung araw na pwede na akong umuwi sa amin. Kaya bumiyahe ka agad ako. Pagdating ko sa amin, ay napaiyak na lang ako nung nakita ko ang kalagayan ni mama. Hindi ko napigilan yung mga luha ko. Awang-awa ako sa kalagayan niya. Nakagapos kasi yung pareho niyang mga kamay at paa sa kama. Tapos may mga sugat na rin siya. Nagawa ng nakataling lubid sa kamay at paa niya dahil sa kapipilit niya na makawala. Ang sabi ni Papa ay yun lang daw ang pwedeng gawin kay Mama para masiguro na wala siyang ibang gagawin. Kung saan saan na raw kasi umakyat, kaya nag-aalala si Papa na baka mahulog. Kung minsan naman daw, ay umaalis ng bahay at kung saan saan pumupunta. Pumayat din si Mama dahil ayaw niyang kumain. Ayaw daw kasi niya ng kaning puti. Ang hinahanap niya ay yung itim na kanin. Kaya bumili kami ng brown rice para sa kanya. Pero hindi daw yun yung gusto niya. Yung itim daw. Dalawang buwan na ang nakakalipas. Pero ganun pa rin si mama. Nagpasya din akong huwag na munang bumalik sa Manila para may mag-alaga kay mama. I-give up ko yung scholarship ko para kay mama. Kasi apektado na rin pati trabaho ni papa. Hindi pwedeng pati si papa ititigil din para kay mama. Kailangan namin ng pera para pantustos sa mga pangangailangan namin at ni mama. Tapos nag-aaral pa yung dalawa kong kapatid na parehong high school. Isang gabi, habang kumakain kami, ay biglang sumigaw yung kapatid kong babae. Siya kasi ang nagbabantay kay mama noon. Hindi kasi namin hinahayaang maiwan na walang kasama si mama sa kwarto. Tumakbo kami ni Papa papunta sa kwarto tapos natulala na lang kami. Kasi nakandagan na si mama sa kapatid ko. May hawak siyang gunting na paulit-ulit niyang sinasaksak sa kapatid ko. Tapos si papa, hinila niya kaagad si mama palayo sa kapatid ko na puno ng dugo dahil sa mga sugat na nakuha niya mula sa saksak ni mama. To make the story short, dinala namin sa ospital yung kapatid ko. Mabuti na lang at nagawa niyang salagi ng mga saksak ni mama. Kaya marami siyang sugat sa braso. Pero natrauma siya dahil sa nangyari. Ayaw na niyang lumapit kay mama nung makauwi kami galing sa ospital. Then hindi ko alam kung himalayon or what kasi biglang parang umayo si mama. Pero saglit na saglit lang. Nagkataon na ako ang nagbabantay sa kanya noon. Ang sabi niya sa akin ay putulin ko raw yung mahaba niyang buhok para makabalik na siya. Pagod na pagod at hirap na hirap na raw siya. Tulungan ko raw siya. Tapos after nun, ay nawala ulit siya sa katinuan. Tinawag ko si Papa at sinabi ko sa kanya ang sinabi ni Mama. Kaya pumunta ka agad si Papa sa albularyo sa baryo namin para matingnan ulit si Mama. For us, isa yung pag-asa. Kaya kinapitan namin. Wala naman mawawala kung susubukan namin. Pagdating ng albularyo, ay nagkaroon ng ritual tapos ang pinakahuli ay pinutol niya ang buhok ni mama at ibinalot sa kulay itim na tela. Tapos binilinan kaming hindi kami pwedeng magsuot ng kulay pulang damit hanggat hindi lumilipas ng pitong araw. After 7 days daw, ay makakabalik na si mama na kaya raw nawala sa katinoan ay dahil nakakulong yung spirit ni mama sa ibang mundo. Seven days later, parang himala na biglang bumangon si mama pero yun nga lang, wala siyang alam sa mga nangyari sa kanya sa loob ng ilang buwang lumipas. Pati ang pananaksak niya sa kapatid ko ay wala rin siyang idea. Sa ngayon ay okay na si mama. Nakabalik na siya uli sa pagtuturo. At ako naman ay graduate na sa kursong engineering at may license na rin. Hindi na rin ulit nagpahaba ng buhok si mama simula noon. Ayun lang Sir Van, more power sa channel mo. Magandang araw po Sir Van. Ako po pala si Kay at gusto ko lang pong i-share sa'yo at sa channel mo yung naging karanasan ko. Tungkol nga pala ito sa ate ko. Dito sa baryo namin ay kadalasang sa ilog naglalaba ang mga tao kahit hanggang ngayon. Bukod kasi sa malaking tipid din sa tubig ay mabilis pang nakakapagbanlaw. Saka masaya rin kasi maraming nakakasabay. Kaya labang may kasamang masayang kwentuhan ang nangyayari. Noong araw na yon, ay nagkataong walang gaanong naglalaba. Tapos yung kasama namin ni ate ay kaunti lang ang labahin kaya mabilis siyang nakatapos. Naiwan kami ni ate sa ilog kasi nga nauna nang umuwi yung kasabay namin. Si ate ang nagkukusot samantalang ako naman ang nagbabanlaw. Halos patapos na kaming maglaba nun nung mapansin ko si ate na may tinitingnan sa unahan. Doon sa bandang may puno ng mabolo, yung kulay red na parang apple pero matapang ang amoy. Hindi ko alam kung ano ang tawag ng iba doon sa prutas na yon. Basta mabolo yun sa amin. Nakaliyad yung puno dahil natangay ng baha yung lupang kinakapitan ng mga ugat. Nagtaka ako kaya tiningnan ko rin yung tinatanaw ni ate. Pero wala naman akong ibang nakikita maliban sa mga dahon at puno ng nyog sa mga damo. Hindi ko na lang din pinansin si ate. Baka kasi natutuwa lang siya sa mga bunga ng mabolo kasi marami. Lagpas tanghali na nung nakatapos kami. Naligo na rin kami ni ate sa ilog bago kami umuwi dala ang batya na may lamang mga damit. Pagdating namin sa bahay, ay kaagad na nagpaalam si ate sa amin ni nanay. Magpapahinga na raw siya sa kwarto niya. Pumayag naman si nanay, tapos siya na ang tumulong sa akin na magsampay. Si ate naman ay pumasok sa loob ng bahay namin. Kinagabihan, ay nagtaka kami kasi kakain na kami ng dinner. Pero hindi pa rin lumalabas si ate. Kaya inutusan ako ni nanay na puntahan at tawagin na kakain na. Sumunod naman ako at naglakad papunta sa kwarto ni ate. Kumatok ako pero walang sumasagot kaya nagtaka ako. Tapos bigla kong narinig si ate na tumatawa at parang may kinakausap kaya mabilis kong binuksan ang pinto. Tapos nagulat ako kasi nakita ko si ate na nakapatong sa pasimanong tabla sa may bintana ng kwarto niya. Tumatawa siya tapos sabi niya ay sasama na raw siya kay Miro. Natakot ako kaya tinawag ko sila nanay at tatay. Dalawang palapag yung bahay namin na gawa sa tabla. Yung bahay noong panahon ng Kastila. Ganun ang bahay namin na minana pa ni tatay mula sa lolo at lola ko. Nung nakita ni nanay at tatay si ate na nakadipa, na para bang may inaabot, ay nabigla din sila. May alam si nanay na salitang Latin kasi galing siya sa pamilya ng manggagamot. Ang sabi niya ay naengkanto daw si ate, kaya mabilis siyang nagsalita gamit ang Latin. Tapos, nakarinig kami ng malakas na sigaw na parang nasasaktan. Si tatay naman ay hinawakan si ate kasi baka mahulog. Tuloy-tuloy lang si nanay sa pagbanggit ng salitang Latin hanggang sa tuluyang nawalan ng malay si ate. Tapos yun nga, isa pa uling galit na sigaw ng lalaki ang narinig namin. Binantayan namin si ate hanggang sa bumalik ang malay tao niya. Tapos nakwento niyang may nakita raw siyang lalaki sa ilog na kinakawayan siya nung naglalaba kami. Hindi daw niya kilala kaya tinitingnan niya. Tapos nakasunod daw yun sa amin pa uwi. Kaya nga raw siya nagpaalam agad na magpapahinga siya kasi natatakot daw siya. Tapos yun, sabi ni nanay, huwag na daw uli kami maglalabas sa ilog ni ate. Pinagawa ni nanay ng pangontra sa mga engkanto para hindi na raw uli maulit yung nangyari. Kilalanin nyo na lang ako sa pangalang Jet. Isa akong grab food delivery man Magdadalawang taon ko pa lang itong trabaho. Gusto ko lamang ishare ang nangyari sa akin na nagpamukha sa akin na totoo nga ang mga paranormal. Buwan ng July noon, gabi yon at kasagsagan pa ng ulan. Pero hindi ako nagpapigil. Trabaho kong trabaho. Magde-deliver ako ng pagkain sa Pasig. Hindi naman yun kalayuan sa pinanggalingan ko, kaya pinatos ko na agad. Nang makuha ko na ang order ng receiver, agad akong bumiyahe papuntang location. Dahil medyo tago na yung pagdedeliveran ko, kaya nahirapan akong maghanap ng address. Tumagal ako ng halos 15 minutos sa kakatanong ng kakatanong. Wala na kasi sa Waze yung street na sinasabi sa address. Kinakabahan na ako kasi sobrang late na ako. Matapos ang siyam-siyama, Natagpuan ko rin yung tinuturong bahay ng mga napagtanungan ko. Sa labas pa lang, halata na agad na lumang-luma na yung bahay. Medyo kalawangin na rin yung gate. Tapos sira pa yung doorbell. Pumasok na ako sa loob kasi may karato lang nakalagay sa gilid ng pinto. Ang sabi sa karatula, Grab food, pakilagay na lang sa lamesa. Natawa na lang ako nang mabasa ko yon. Bago ako pumasok sa sala ng bahay na yon, may nakita akong banga sa gilid ng pinto. Yung banga na parang lalagyan ng barya. Medyo pakialamero kasi ako, kaya sinilip ko kung may barya sa loob. Pagsilip ko ay nabahinga ako, dahil abo pala ang laman ng banga. Bakit mo pinapakialaman? Hindi mo ba binasa yung nakalagay sa karatula? Nagulat na lang ako nang marinig ko yung boses na yon. Nang bumukas yung pinto, matandang lalaki yung bumungad sa akin na nakaupo sa wheelchair. Sorry ho, tanging sabi ko. Mabilis kong inilapag ang order niya sa mahabang lamesa sa sala. Yung tingin sa akin ng matanda, parang napakalaki ng kasalanan na nagawa ko. Binayaran niya ako, pero ramdam ko sa pagbagsak niya ng pera sa kamay ko, nagalit siya. Hinayaan ko na lang kasi matanda na. Nahihiwagaan lang talaga ako. Kasi siya lang ang mag-isa doon. Napapaisip din ako kung sino ang nag-order sa online ng pagkain niya. Noong kaharap ko kasi siya, ay parang hindi naman niya ako nakikita. Nakauwi naman ako ng maayos noon. Settled ang order ni Lolo, kaya wala akong naging problema. Apat na araw pagkatapos noon, Nakaranas na ako ng mga hindi pangkaraniwan. One time, habang nasa biyahe ako, naramdaman ko na lang na may nakaangkas sa likuran ko. Bigla kasing bumigat sa likod. May konti pa kasing space doon. Sandali akong tumigil sa gilid. Pagtingin ko sa box na pinaglalagyan ko ng mga order, nakayupi na siya. Nagtaka ako kung papaanong nangyari yon. Eh wala naman akong inangkas na kung sino para mayupi yung box. Pag-check ko ng mga pagkain sa loob, nagganda tapon-tapon na yung drinks. Sobrang bad trip ako nun. Pero sa isip-isip ko, alam ko talagang may kakaibang nangyari nung gabing yon. Nang makauwi ako sa amin, humiga na lang ako agad sa kama. Wala akong ganang kumain dahil sa inabono ko. Habang nagsiselfone ako, naramdaman ko na may tao sa kabilang side ng kama. Humarap ako agad pero wala naman akong nakita. Akala ko nung una ay yung pamangkin ko lang yon na mahilig mang trip. Sumilip ako sa ilalim ng kama pero wala akong nakita. Napapailing na lang ako kasi palagay ko guni-guni ko lang. Hindi ko na namalaya na nakaidlip na pala ako ng mga sandaling yon. Nagising lang ako nang parang may humihila sa paa ko pababa ng kama. Pagdilat ko ng mata ko, Kalahati na ng katawan ko ay wala na sa kama. Napabangon ako agad. Ramdam ko pa sa paa ko na may hapde. May mga sugat na parang may bumaon na kuko. Tumingin ako sa orasan at nalaman kong alas tres na ng madaling araw. Malabong pamangkin ko pa rin ang nagtrip sa akin kasi maagang natutulog ang batang yon. Lumabas ako ng kwarto ko para kumain sa baba. Ewan ko po Sir Van. Nasa loob ako ng pamamahay namin. Pero pakiramdam ko, may ibang taong nakamasid sa akin. Sa alagitnaan naman ng pagkain ko, may nasagi yung pa ako sa ilalim ng lamesa. Napahinto ako sa pagnguya. Dahan-dahan kong sinilip sa ilalim ng lamesa kung ano yon. Laking gulat ko na lamang nang may makita akong paan ng babae na naroon. Sa takot ko eh napamura ako ng malakas. Dahilan para mabulabog sila papa. Nagsilabasan sila sa mga kwarto nila. Tameme lang ako noon at tulala. Hindi ko agad naikwento sa kanila ang nangyari dahil masyado akong nabigla. Nang mahimasmasan ako, ay saka ako sinabi sa kanila lahat. Napag-isip-isip ko rin kung ano nga ba ang pinagmulan ng pagpaparamdam na yon. Kaya kinabukasan ng tanghali, nagpasya ako na balikan yung umorder na matandang lalaki. Malakas ang kutob ko noon na may kinalaman siya sa nangyari sa akin. Pagkatapos ng halos 15 minutong paghahanap sa bahay na yon, ay nakarating din ako doon. Pumasok na ako agad sa gate. Nakasarado yung pinto kaya tinula ko na lang. Pero walang katao-tao. Nandun pa nga yung dinala kong pagkain sa matanda. Ilang saglit lang, may tumawag sa akin sa labas ng gate. Isang tanod na rumoronda nung tanghaling yon. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko ron. Nagdahilan na lang ako na nag-deliver ako ng pagkain sa matanda. Sure ka? Tanong sa akin ng tanod. Base kasi sa kanya, matagal na raw abandonado yung bahay na yon. Bago ako makapunta doon, mga limang buwan na palang walang nakatira doon. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi ng tanod na pinasok daw yon ng mga magnanakaw. Napatay yung matandang lalaki. Tapos yung anak naman daw nun na babae, napatay din dahil lumaban. Nanayo ang mga balahibo ko nung mga sandaling yon. Tinuro pa nga sa akin ng tanod yung banga. Inilagay na lang daw ng punerarya yung abo ng babae sa pinto kasi wala namang tatanggap. Yung abo naman ng matanda, wala na dahil unang nabasag yung banga. Pagkaalis ng tanod, lumapit ako sa abo ng babae at humingi ako ng paumanhin. Pagkatapos ay natataranta akong lumabas ng gate. Hindi ko naman inakala na yung order pala na yon ay order pala ng mga taong patay na. Ako si Denrick. Isa akong grab food dito sa Cavite. Hindi ko na lang sasabihin kung saan ang exact location. Bahala na kayo mag-isip. February 14 noon, alas 6 ng gabi, nang kunin ko ang online order ng isang customer. Itong fast food na pinagkuhanan ko, kilala ito sa pagiging malinis at mabilis na serbisyo. Itago na lang din natin ang kanilang pagkakakilanlan para sa privacy na tinatawag. Kampante naman ako na okay ang pagkain na dala ko since kilala nga ang fast food na yon. Sa ilang beses kong kumukuha ng order sa kanila, never ako nakatanggap ng complaint about sa pagkain. Kadalasan sa pagiging late ko lang talaga. Dahil araw ng mga puso noon, ine-expect ko na talagang matrapik pero himala. Kasi noong gabing yon, smooth lang ang biyahe ko. Pagdating ko sa receiver ng order, napakwento pa ako saglit kasi dating classmate ko pala yung magjowa. Natuwa naman ako kasi ang late lang ng mundo. Umalis na rin ako kaagad nang makuha na nila yung steak. Akala ko pag alis ko ay magiging okay lang ang lahat. Pero hindi ko inakala na doon na pala magsisimula ang kalbaryo. February 15, alas tres ng hapon. Kasagsagan ng biyahe ko noon nang i-chat ako ng kaklasikong babae, si Camille. Ibinalita niya sa akin na nasa ospital yung boyfriend niya na kaklasiko rin, si Randel. Ang una nilang findings, na food poison daw si Randel dahil sa kinain niyang beefsteak. Siya raw kasi ang kumain ng lahat ng yon Since noong gabi pala na yon, nag-away yung dalawa kaya yung babae nawala ng ganang kumain. Pumunta ako ng ospital kung saan nakakonfine si Randel. Inausap ako ni Camille. Sinabi niya sa akin ang balak niyang complain sa fast food na pinanggalingan ng steak. At dahil ako ang nag-deliver noon sa kanila, kailangan din nandun ako. Pagdating ng gabi, ay sinamahan ko si Camille sa fast food na yon. Inireklamo niya sa manager ang nangyari. Walang umaamin sa mga crew kung sino sa kanila ang naghanda nun. Pero may napansin akong isang babae doon. Nakita ko na parang ngumiti siya. Ibinalik lang niya yung reaksyon niya sa dati nang makita niyang nakatingin ako. Hindi naman hinayaan ng management nila ang nangyari. Nagkaroon ng investigasyon sa loob ng store nila. Bandang alas 9 ng gabi umalis na kami doon. Nangako sila na huhulihin kung sino ang may gawa ng panlalason. Nang balikan namin ni Camille si Randel sa ospital, nanlaki mata namin nang mapansin yung balat niya. Yung mga daliri ni Randel, nagnanaknak at may maliliit na parang ipis na gumagapang doon. Tinawag agad ni Camille yung nurse sa labas. Nang pagbalik namin, kinilabutan ako nang makita naming dumami yung insekto na gumagapang kay Randel. Kahit anong gawing pagpag nila, hindi nawawala ang mga insektong yon. Maging yung mga nurse na nag-assist ay nahirapan din dahil sa dami ng gumagapang. Kung ano-anong tunog din na parang bubuyog ang maririnig sa buong kwarto. Tinanggal na nila yung kumot ni Randel. Napatili na lang yung ibang nurse dahil nagsisiliparan yung mga insekto. Sa mga sandaling yon ay may hinala na ako kung anong nangyari kay Randel. Nabarang siya. Hindi ko lang masabi kay Camille kasi hindi rin naman ako sigurado. Iniwan ko saglit si Camille at binalikan ko yung fast food chain. Hinanap ko doon yung babaeng nakita kong nakangiti. Pero ang sabi ng manager nila, eh nakapag-out na. Sinubukan kong hingin ng address pero ayaw nilang ibigay. Confidential kasi talaga ang information ng mga empleyado. Sa parehong gabi, inilabas sa ospital si Randel ng pamilya niya. Tulad ko, hinala rin nila na nabarang nga siya. Nakikibalita na lang ako kay Camille noon. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa fast food chain kahit wala pa naman akong order. Inabangan ko yung babae na itago na lang natin sa pangalang Janice. Malakas talaga ang kutob ko na siya ang nag-prepare ng steak nila Randel. Nakita ko siyang pababa ng jeep. Lalapitan ko sana siya. Pero bigla na lang siyang tumakbo. Mabilis siyang nawala sa paningin ko. Magmula noon, hindi na raw siya pumasok. Nang puntahan ng manager nila sa tirahan, sabi ng landlord ay umalis na. Sa pagkawala ng responsableng babae sa pambabarang kay Randel, mas lalong lumala ang kalagayan niya. Nang dumalaw ako sa bahay nila Randel, Ginagamot siya ng albularyo na galing pang Quiapo. Pinipigilan kong hindi masuka sa itsura ni Randel. Marami siyang bukol sa katawan. Tapos may lumalabas na mga insekto. Hindi na makausap si Randel dahil sa pamamagari ng mukha niya. Kinikilabutan ako habang pinagmamasdan ng kalagayan niya. Hindi ko inakala na ganun pala ang itsura ng taong binarang. Parang nagnanaknak ang katawan at pinamumugaran ng mga insekto. Maraming ginawa ang albularyo kay Randel kung ano-anong halamang gamot ang pinainom sa kanya. Sa pamamagitan ng dasal, unti-unting gumaling si Randel. Nawawala ang mga insekto sa katawan niya. Base sa albularyo, baguhan pa lang ang bumarang kay Randel kaya madali lang niyang napalayas ang mga insekto. Makalipas ang isang linggo, nagagawa ng makapagsalita na Randel. Dito na niya naikwento sa amin na napapanaginipan niya yung babae at kung saan ito nakatira. Para makumpirma, agad na nagpagalaw ng pulis ang pamilya nila. Pinuntahan nila sa Pasay ang babae dahil base sa panaginip ni Randel, doon yung nagtatago. Pero pagdating nila sa kwarto ng babae, bangkay na ang bumungad sa mga pulis. At ang pinakamasaklap na natuklasan nila, namatay ang babae sa pambabarang. Nilalamon ng mga insekto ang katawan niya habang nakahilata sa kama. Nangyari yon dahil bumalik ang pambabarang na ginawa niya kay Randel. Dahil sa nangyaring yon, sinisiguro ko munang matino at maayos ang naghahanda ng mga pagkain na ide-deliver ko. Dahil ayoko nang maulit pa ang karumal-dumal na nangyari sa dati kong kaklase na si Randel. Magandang gabi sa inyo, Sir Van. Kilalanin niyo na lang ako sa pangalang Martin. Way back 2019, ay natanggap ako bilang grab driver. Mga bandang December ay talagang paspasan ako sa pagbiyahe. Kinakailangan ko kasi talaga ang pera. Gawa nga ng malapit ng mga naksimisis. Kaya overtime ako palagi sa bawat biyahe ko. Tandang-tanda ko pa noong December 19, 2019. May nagpabook sa akin. Isang magandang babae. At inakala ko pa nga noon na si Ivana. Medyo may hawig kasi. Sinundo ko siya sa Heritage. Diyan mismo sa may baklaran. Okay naman yung babae. Madaling kausap. Sinabi pa nga niya sa akin na handa siyang magbayad ng malaki. Yung destinasyon kasi niya ay sa Tanza, Cavite. Kung ibang driver yon, siguradong tatanggi agad. Pero iba ako. Pumayag ako kahit malayo dahil nasilaw ako sa tip ng binigay niya. Sa kalagitnaan ng biyahe, panayang tingin ko sa babae sa likuran. Hindi dahil nagnanasa ako sa kanya, kundi dahil sa mga unnecessary movements niya. Minsan napapansin ko siyang umiiling, napapasabunot sa buhok, tapos bigla na lang babalik sa dati. Tipong parang wala lang nangyari. Kapansin-pansin din sa kanya yung pagbulong niya sa hangin. Nababasa ko sa bibig niya na parang nagmumura siya. Gusto ko sanang tanungin yung babae kung ayos lang ba siya. Ang kaso sa tuwing magtatama ang tingin namin ay natatakot ako sa kanya. Masama kasi siyang tumingin tapos maya maya lang biglang ngingiti naman. Nakakalito talaga ang ugali ng babaeng yon kaya nag-focus na lang ako sa pagmamaneho. Makalipas ang halos kalahating oras ay narinig kong may kinakausap na sa cellphone ng babae. Noong una ay ayos pa ang usapan nila pero kinabahan ako nang marinig ko ang mga sumunod na sinabi niya Sir Van. Na-chap-chap nyo na ba? Sige, isa ko nyo na. Sabay tapon nyo sa ilog pasig. Sabi ng babae na parang sanay na sanay na siyang iutos ang ganon. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip ng kung ano-ano nung mga oras na yon. Kaya nang makakuha ko ng tiyempo, tinanong ko yung babae sa pabirong paraan. Ah, ma'am, sino po ba ang kikitain niyo sa tansa? Tumingin sa akin ng seryoso ang babae. Napalunok ako ng laway dahil sa kaba. Tamang paranoid lang ako noon na baka bigla na lang niya akong gilitan sa leeg. Hindi sumagot ang babae. Ngumiti lang siya sa akin ng nakakaloko. Hinayaan ko na lang din siya dahil baka kung ano pang mangyari kapag nakulitan sa akin. Katahimikan ng namayani sa loob ng sasakyan ko. Balik sa dating gawi yung babae. Kung ano-anong ginagawa na parang isang batang nagmamaktol. Kutob ko sa babae ay baka meron siyang problema sa pag-iisip. Maya-maya pa Sir Van, may kinausap na naman siya sa cellphone. Sinisigawan niya yun nasa ah, kabilang linya. Paulit-ulit niyang sinasabi na idispatya na ang babaeng nagngangalang Melissa. Nung mga oras na yun ay inisip ko na lang na baka nasa isang prank lang ako na baka vlogger ang isang yon at pinaprank lang ako. Pero hindi. Lahat ng nangyayari nun ay totoo. Nagdadasal na lang ako na sana walang gawing masama sa akin ng babae. Mahigit isang oras ang nakalipas. Nakarating na rin kami ng tanza. Wala naman gaanong traffic kaya mabilis lang ang biyahe. Inutusan niya akong iliko ang sasakyan sa isang kanto. Diniretso ko yon hanggang sa puro talahiban na lang ang nadadaanan namin. Tagaktak na ang pawis ko nung mga sandaling yon. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Ganun na ganun kasi ang mga napapanood kong biktima ng carnapping. Pinahinto niya ako bago siya lumabas ng sasakyan ay nag-abot siya sa akin ng pera. Ibabalik ko pa sana ang sukli kaso bigla na lang siyang tumakbo palabas ng sasakyan. Huminto lang siya nang makita kong may nasalubong na dalawang lalaki. Nakabonet ang mga yon. Aalis na sana ako. Pero nagulat na lang ako nang biglang pinagsasaksak ng dalawa yung babae. As in, tinadtad nila ng saksak hanggang sa hindi na gumagalaw. Hindi pa nga sila nakontento dahil sinaksak ulit nila kahit nakahandusay na. Saka ko lang naisipang paandarin yung sasakyan nang tumingin na sila sa kinaroroonan ko. Pinaharurot ko agad paalis ang sasakyan. Nanginginig ang kamay ko habang nakahawak sa manibela. Hindi ko alam ang gagawin ko nung mga oras na yon. Pakiramdam ko noon ay naging parte ako ng isang krimen. Sa sobrang takot ko na madamay, ay nanahimik ako. Hindi ako nakapagsumbong sa pulis Inaalala ko rin ang mag-ina ko. Ayaw kong mapahama kami. Tatlong araw akong hindi bumiyahe dahil doon. Nang maglinis ako ng sasakyan ko, may nakita akong ID na naiwan sa backseat. Pagtingin ko sa picture, nanlaki ang mata ko kasi yun ang babaeng naging pasahero ko. Ang ipinagtataka ko pa, Melissa rin ang pangalan niya. Hindi ko lang maintindihan kung yung Melissa na pinapaligpit niya, ay siya rin ba yon o ibang tao? Parang ang nangyari kasi, pinaligpit niya ang sarili niya. Ilang araw akong nakonsensya, Sir Van. Hindi ako makatulog ng maayos dahil paulit-ulit na pumapasok sa panaginip ko yung babae. Kaya nagpadala ako ng mensahe sa mga pulis tungkol sa nangyari. Pagkatapos kong gawin yon, ay hindi na nagparamdam o pumasok sa panaginip ko yung babae. Hanggang ngayon Sir Van, napakagulo pa rin para sa akin ang lahat. Hindi ko alam kung bakit siya pinatay ng mga lalaki at kung sino ba talaga siya. Basta ang alam ko lang, malinaw na krimen ang nasaksiyan ko. Pagkatapos manganak ng asawa ko, nag-resign ako bilang grab driver dahil sa insidenteng yon. Naghanap na lang ako ng ibang trabaho Kaysa naman maulit pa ang bangungot na naranasan ko.